اینجا حرف میزنه و اشاره میکنه دو تا اونجا حرف میزنه و اشاره میکنه لحظا مسلمان ها نراحت میشدن که خبری شده در جبهه جنگ خبری شده در غزوات بی خاطر مسلمان ها نراحت میشدن اللہ تعالی میگه لا خیر فی کثیر من نجوه خیلی نیست در بسیاری از سرگوشی های منافقین الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس مگر کسی که دستور صدقه بده انسان سرگوشی کنه با کسی و او را وادار به صدقه کنه رفیقش هست غامش هست آشنایش هست بدون با او به تکلف هست همکار و همکس بشه میبینه که زکات نمیده میبینه که در راه خدا انفاق نمیکنه این انسان محرمانه بگه که بابا از این مال از این شربت از این امکانات الله تعالی به داده تو در راه خدا خرج کن سرگوشی برای صدقه او اصلاح بین الناس یا برای آشتی دادن مردم با هم سرگوشی چون اصلاح بین الناس حتما سرگوشی و ارتباط میخواد برو با این طرف درگیر حرف بزن و سرگوشی کن با اون طرف درگیر حرف بزن و سرگوشی کن و این تنافری که نسبت بین طرف شده این تنافرها را نسبت به دیگر برطرف کن این هم سرگوشی میخواهد حرف میخواهد و طرفین درگیر را متقاعد کرد هر کسی را به نهایی مطابق شریعه که دارد اون به اسلام مصلح اصلاح بین الناس یا معروف حسن معروف شما با سرگوشی میکنید به راه خیر او را رهنمایی میکنید به نماز نمیخواند به نماز روزه نمیگیره به روزه راه انحراف میبرد از راهای بد او را شراب میخوره با شعبی تکلفه به خیر او را سرگوشی کردن و دعوت دادن این سه مورد خیر لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر به نجوا من امر به معروف نجوا من امر به اصلاح بین الناس امر بصدقه امر بمعروف یا برای اصلاح بین الناس و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هر کسی این سرگوشی ها را انجام بدهد این اعمال سرگوشی ها را و طلبگار رضای خدا باشد فسوف نعطیه اجرا عظیما او ما اجر عظیم میدی واقعا این کارهای بزرگی اصلاح بین الناس کار بزرگی امر به معروف و نهی از منکر به صورت گشت خصوصی به صورت ملاقات خصوصی کسی را به کار خیر وادار کردن اینها عذر بزرگی دارن لیکن این عمالات شبریه می آید اصلا بین الناس دیگر سردارها و امیرها و اینها توشون نفسشون بات می کنن خب برای خدا نشد برای خدا این کارها را بکنن اللہ تعالی میگه من اجر عظیم میدم و من الرسول من بعد ما تبین له الهدا حالا تهدید هر که مخالفت پیغمبر را به هر معنی به صورت سرگوشی بکند یا به صورت های دیگر مخالفت رسول را کند بعد از اینکه باز شده برای او هدایت هدایت تبیین شریعت آمده است و یتبع غیر سبیل المؤمنین و او اتباع کند غیر راه مؤمنین را راه کافرها را بگیرد ثمره اول اینه که نوالیه ما تولا اونو ما منصرف میکنیم به هر طرفی که بگرده یعنی ارخای انانیه هر مخالفت خدا و رسول به خونه ما مهار اولا سل میکنیم نوالیه ما تولا و نتیجتا نصره جهنم ما رو در جهنم داخل میکنیم و ساعت مسیرا و جایگاه خیلی بدی هست جهنم هر طرفی بگردد ما میبریم بابوش بگرده شارون بگرده آمریکا بره روسیه بره نولهی ما تولا و تاریخش که تکمیل بشه نصریه جهنم فی جهنم را میبریم و ساعت مسیر جهنم جایده دیه بعد از بیان امور انتظامیه سلطانیه بیان مقصود اصلی یعنی توحید است این آیه تکرار کرد ثمره شرک را در یک مرتبه گفت و عبد الله ولا تشرکو به و دو مرتبه ثمره شرک را بیان میکند شرک خیلی چیزی بدیه هیچ عنوان بخشیده نمیشه ان الله لا یغفر ان یشرک به خدا هرگز نمیبخشد شرک با خودش را اشراک با خودش را هرگز نمی بخشد و می بخشد آن هایی که غیر از شرک باشه برای هر کسی که خدا بخواد فقط شرک فردا قیامت قابل بخشش نیست هرگاه قیامت قابل بخشش رو اگر در دنیا مشکل توبه کند برگردد الله تعالی که همه گناه های گذشتش را میبخشد ان الاسلام یهدی ما کان قبل و چرا قابل عفو فردای قیامت من یشرک بالله هر کسی با خدا شریک کند کسی را در عبادت در صفات در یک نوعی از انواع شرک با خدا کسی را شریک کند من یشرک بالله شیئا یا احدا تو فقط ظل ظلالا بیدا او زلال بسیار دور از حق شده است او گمراه شده لیکن گمراهی بسیار دور از حق نفیس حق مشرک نیست از حق خیلی فاصله دارد دیگه گناهگارها به که حق هم خب بار مجازات میشن یا بخشیده میشن حماقت مشرکی شرک چیه این که ثمره شرک بود شرک چه هست شرک خاندن غیر الله و الله تعالی میگه اینها آنقدر اینها هست که اینها زنان میخوانند به زن خود پرشته میخوانند پرشته که زنن اونا هم دختر میگن انا بردهای روزگار در دنیا زن برای کمک خاندن و امداد خاندن خیلی زشته اللہ تعالی حماقت مشرکین را بیان میکنند نبی شرک اعتقادیه نمیخانند این مشرکین غیر از خدا الا اناثا مگر دنان را فرشتگان را دختر میگن و فرشته میخوان اینا دنان اللہ تعالی میگه اینها فرشته نمیخانند نمیخوانند این شیطان سرکش و متمرد را میخوانند چرا اینها و هر کس غیر خدا را میخواند شیطان جواب میده لبه در خواب و در بیداری میگه تو من خاندی من جواب دادم مشکل تو حل شد اینها در حقیقت شیطان این زد نامرد زن هر جا زنان را این الا ایناسا و در حقیقت شیطان را چون پرشتگان لذا خیالت نمی کنن و اینها وقتی می خوانن فرشتگان را یا انبیاء را یا اولیاء را یا کسی دیگر را شیطان جواب میده شیطان مکتوبر هم دادن جواب میده سواد داره شیطان یہ سوادی که نیست انگلیسی و عربی همه زبانها را بلده عبرانی هم بلده نمی خانن در حقیقت اینها مگر شیطان سرکش و متمرد را ابن کسیم میگه کان یدخل فی ادواف الاسلام یتکلم دائیها شیطان میرفت در بوتا در ادواف بوتا و تکلم میکرد با خانندگان بوتا پس اینجا حرف میزد لعنه الله این شیطان را خدا لعنت کرده این دشمن خدایه این مردود از رحمتهای الهیه این دور از رحمت های الهی خدا شیطان را به خاطر تمردش از احکامات الهی خدا لعنت کرده و شیطان اعلان عداوت کرده به وقت لعنت وقتی که خدا شیطان را لعنت کرد و مردود کرد و رانده کرد شیطان اعلان عداوت کرده و قال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا این عداوت شیطان من حتما اتخاذ می کنم از بندگان تو یک سهم مقرری من از آنها یک بخشی را برای خودم می کنم لاتخذن کسمم خورده به وقت لعنت عداوت شیطانی اعلان شده من اتخاذ می کنم از بندگان تو ربا یک را اون هم مقرر شده یعنی برای غیر الله اینها را من آماده می کنم که نظر و نیاز بدن قربانی بدن تفصیل لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا این تفصیل نصیبا مفروضا ولا اضلنهم من انها را گمراه میکنن در عقیده ولا امنینهم من اینها را آرزومند میکنم در خیالات و تصورات و من به اینها دستور میدن در اعمال کفری و شرکی پس نتیجه چی میشه از بدتی کن آذان الانعام اینها میبرند دوشه های دامها را یعنی تمام دوشه ها را میبرند و نظر غیر الله میکنند اونا معمور بودن وقتی نظر میکردن حتی در زمان خود بلوشی ما همین بدعایی هم هست که میگه گوشی تو را برای فلانی بگویید این اشاره از نظره اونها برای هر کس که نظر میکردن گوش میبریدن حتی وقتی کسی مریض میشه گوش رو میبرند و میبرند فلانی گوشتا را به فلانی ببره در, در بلوچی ما در عرف ما و حتی در تمام عرفها بوده است در عرف بلوچی و براهوی که من خیلی شنیدم گوش دامه ها را برای غیر الله نظر می و می نتیجه گمراهی من نتیجه امنی من و نتیجه امر من اینه که یبت کن این مشرکین این انسانها این نصیب مقروض می برند های دامه ها را و بعد من اینها را دستور میدن اینها تغییر میدن خلق الله خلق الله به معنی دین الهی را تغییر میدن ابن عباس فرموده خلق الله به معنی دین الله و چطور دین خدا را تغییر میدن تحلیل حرام میکنن حرام خدا را حلال میکنن و تحریم حلال میکنن حلال خدا را حرام میکنن حرام خدا را حلال میکنن این تغییر دین خدا را تغییر دین خدا این هر حکم خدا را و رسول را نقض کردن سروران گرامی این تغییر دین خدا است و هر کسی که اتقاض کند شیطان را ولی غیر از خدا اگر انسان اینه بدانی سروران گرامی نقض هر حکم خدا و رسول اطاعت شیطان است هر که حکم خدا را نقض کرد او اطاعت از شیطان کرد موقع نماز نمیخانه مرید شیطانه زکات نمیده مرید شیطانه روزه نمیگیره مرید شیطانه چون حکم خدا را وقت نقض کرد شیطان در برابر حکم خدا قسم هم خورده و بسیار مؤکد قسم خورده شما میدانید که لا نون در جواب قسم روی هر یکی از این جمله ها او قسم خورده که من به پروردگاری تو قسم میخورم که من از عباد من عباد که یک سهمی را میگیرم اونها را در عقیده گمراه میکنم اونها را در خیالات آرزومند میکنم و آنها را دستور میدن نتیجه در اونها گوش ها را میگونم و آنها را دستور میدن تغییر خلق خدا میکنن دین خدا را تغییر میدن حلال را حرام حرام را حلال و هر کسی اتقاد کرد شیطان را ولی غیر از خدا یعنی وقتی حکم خدا را نقش کرد و شیطان را اتخاذ کرده ولی هیچ کسی در دنیا نبوده است که بگه من شیطان را اطاعت و عبادت میکنم به همین خاطر اللہ تعالی میگه الم آهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان هر نافرمانی خدا اطاعت شیطان اللہ تعالی نجات میده یک نافرمانی بزرگ یک نافرمانی کوچیکه ومن يتخذ الشيطان ولی من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا او خاسر شد خسران مبین یعیدهم شیطان اینها را وعده میده درغیده و یمنیهم آرزومند میکنه شیطان اینها را در عمل و وعده نمیدهد اینها را شیطان لئین الا غرورا مگر فریب ظاهر شیطان دیدین سروران گرامی چقدر الله تعالی هوشیار میگه شیطان مریم را میخواند هر کس غیر خدا را میخواند او مرید شیطان او خواننده شیطان مریده هر کس غیر خدا را میخواند او در حقیقت شیطان لعیم را میخواند و همینه که پرداشی آمد الله تعالی اتاب میکند علم آهد لیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین هر کس غیر خدا را ما فوق الاسباب میخانه و شیطان لعنتی را میخانه اولئک این خاسرین که شیطان و مریدان شیطان باشند جا اینها جهنم است و اینها نمی از آن جهنم نمی یابند مهیسن پناهگاهی مهیس دمانه معنی پناهگاه مهیس جای فرار هر دو را کردند والذین آمنوا وعملوا الصالحات انا که ایمان آورده عمل صالح کرده سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فيها ابدا بعد الله حقا این بعد الله حقا هر دو مفعول مطلقا وعده کرده خدا او حق گفته است خدا وعد الله وعدا و حق حقا خدا وعده حق دارد جانهایی که ایمان میارند و از ترفنده های شیطان حفاظت می شوند ندای غیر الله نمی کنند، عمل صالح می کنن اللہ تعالی مینه در باغات آدی می کنن و من اصدق من الله قیلا از خدا چه کسی صادق در است از روی سخن صادق ترین سخن را خدا میگه و من اصدق من الله قیلا چه کسی راست در است از خدا از روی سخن اهل کتاب انواع و اقسام امانی درست کرده بودند که لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا اللہ تعالی میگه جنت به اراده و به آرزو نیست لیس به امانی کو مسلمان ها میگفتن که نه جنت مال مایه اللہ تعالی گفت به آرزوی هیچ کسی جنت نیست نیست مطابق آرزوهای شما و نه مطابق آرزوهای جنت مدار نجات با آرزو نیست بلکه مدار عذاب اینه من یعمل سوان یجزده هر کس انجام بده شرکی کفری دیگر بلایی جزا داده میشه در مقابل آن سو از سو مراد ابن عباس میگه که شرک مراده من یعمل سوان یجزده ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا اینم عامل سو برای خودش غیر از خدا کارساز و مددگاری را نمی آمد و بشارت و من یعمل من الصالحات مدار نجات روی عمل صالح با ایمان کسی عمل کند از صالحات مصابات عامل ذکری باشد یا انصاب شرط قبولیت عمل و هو مؤمن باشد فاولئک يدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا اینها وارد جنت میشون و اندازه نقیر هم بر اینها ظلم نمیشه نقیر نقطه پشت هسته خرما را میگن یک ذره اندازه کنجری هم بر آنها ظلم نمیشه یک ذره نقیر فتیر جتمیر این همون ذرات اندازه نقیری هم بر کسی ظلم نمیشوند سرقی و من احسن دین من من اسلم و الله چه کسی زیباتر است از نظر دین از آن کسانی که در اعتقاد و عمل چهره را برای خدا تسلیم کرد هم در اعتقاد هم در عمل چهره چهرهشون برای خدا تسلیمه و هو محسن آنها مخلصن در این تسلیمی ریاکار نیستن سیاسی بادی نمی کنن و پیرو آین ابراهیم حسنون ابراهیم که از تمام ادیان باطل مائل بود حدیث بدون ابراهیم فضیلت ابراهیم اتخذ الله ابراهیم خلیلا اتخاذ کرده الله تعالی حضرت ابراهیم را برای خود دوست مخلص ابراهیم خلیل الله است اتخذ الله ابراهیم خلیلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا به خدا اختصاص دارن آنچه در آسمان ها هستن و آنچه در زمین هستن و کان الله بكل شیء محیطا و حد خداوند متعال نسبت به هر شیء احاطه کننده در حیطه علم خدا هستن در حیطه قدرت خدا هستن پس اینجا هم الله سبحانه و تعالی بیان کرد این تنویر بر حکم دوم رعیت حکم دوم رعیت راجب یتیمها بود که مال یتیمها را بدهی و مال یتیمها را نخورد این خاطر الله سبحانه و تعالی ارادش کرد و روشنی بیشتری انداخت بر همان حکم یتامه صحابه آمدن پرسیدن راجع به زنان راضی به یتیمه ها راجع مسائلی الله سبحانه و تعالی تنویر کرد تنویر یعنی روشنایی انداز حکم دوم رایه همون مالک مال یتیمه ها را بدید آتو الیتام اموال ولا تتبدل الخبيث بالطيب یستفتونک في النساء طلب به فتوا میکنن از شما ای پیغمبر فتوا, فتوا سال میکنن از شما دریافت میکنن از شما ای پیغمبر نسبت به زنان شما در جواب بگید که خدا شما را فتوا میدهد راجع به زنان هم خدا به شما فتوا میده راجع به زنان و یتاما و هم اون آیاتی که تلاوت کرده میشوند در کتاب قرآن یعنی نازل شدن راجع به زنان یتیم اون زنان یتیمی که لا تکتون خن شما به اون زنان یتیم نمیدهی آن مهری یا حق و حقوقی که کتب لهن فرض کرده شده بر شما راجع به آنها خدا هم شما را فتوا میدهد و با یطلا علیکم کتاب در درباره زنان یتیم اون زنان یتیمی که شما به آنها نمیدهید ما کتب لهن آنچه را که مکتوب شده فرض کرده شده برای آنها به خاطر مال و جمال و ترغبون و ترغبون ان تنکیهوهن و شما راغبی که آنها را نکاح کنی به خاطر مال و جماعت تکن خدا به شما فتوا میدهد چه فتوایی میدهد ان تقوموا للیتاما بالقسط این فتوای خدا هست فتوای الله و فتوای آیات الله اینه که شما قیام کنید برای یتیمها که میخواید آنها را ازدواج کنید یا رغبت نداری به ازدواج آنها اعراض دارد خدا به شما دستور میدهد خدا به شما حکم میدهد یا مرکم تقوموا للیتاما همچنین خدا به شما فتوا میدهد به زنان راجب به زنان یتیم و همچنین به شما فتوا میدهد راجب مستضعفین از بچه ها دیگه یتیم غیر دختر پسرن مستضعفین در زندان از بچه ها این عطف بر ضمیر نه، متوجه هستید خدا شما را فتوا میده واجب زنان ما یطلع علیکم هم شما را فتوا میدهد راجب این زنان یتیم که شما به آنها حق و حقوق نمیدهید که خدا فرق کرده و رغبت نکاح آنها را دارید به خاطر مال و جمال به خاطر مال و جمال هم راغب کنان نگاه کنید او درباره مستضعفین هم شما را خدا حکم داد و آیات الهی شما حکم حکم چیه اینه این وا تفیریه برای کن اینه که حکم میدهد خدا به شما را شما را راجب زنان راجب ها راجب مستضعفین که قیام کنید برای یتاما به عدل خایه تامها دخترن پسرن زنن راضی به آنها عدالت کنید خدا به شما این دستور میده و ان تقومو لیتاما بالقسط اینجا امر فعل مقدر کنی یامرکم ان تقوموا للیتام بالقسط یا یفتیکم ان تقوموا للیتام بالقسط خدا به شما دستور میدهد که شما برای یتیمها قیام به عدل کنید حق و حقوق آنها را بدید اگر نکاح در هم حق و حقوق آنها را بدید و اگر سرپرستی میکنی دیتا مارا هم حق و حقوق آنها را بدید این را اللہ تعالی مستضعفین گفت هم مستضعف هم حق و حقوق آنها را بدید آنچه شما میکنید از خیر پس اللہ تعالی نسبت علیمه این هم تنگیر بر حکم همه رعیت هست که اگر زنی احساس اعراض کرد اونجا حکم پانتون این بود که اگر زنی نافرمانی کرد شما اول آن را نشیحت کنید عزوهن وحضروهن و المضاجع وضربوهن حالا زن اعراض ندارد و مرد اعراض دارد حالا مرد چطور دلش را به بیاری زن اعراض داشت ناشقه بود نافرمان بود اذوهن و اجروهن فی المضاجع و اضربوهن فنطانکم خب فلا تبغو علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا بود فقط حکم من علی و حکم من علیها خب اگر مرد اعراض کرد چکار کنه مرد تعلق ندارد زن بیچاره که میخواهد میگه مرد اعراض میکنه میگه زن باید کمی حقوق خود را کم کنه تا مرد را دلش را بدست بیاره که حاضر هر که زن نیست زن که حقوق خود را کم کنه چه؟ تعویز کار نمی کنه این امراتون خافت من بالها نشوزن اگر زنی احساس کرده شوهرش سرکشی و تمرد را که ناحق دارد در سرکشی و تمرد می کند او اعراض زنی بهش توجهی نمی کند شوهر از او اعراض احساس کرد که اعراض دارد می کند او را خوب تحویل نمی گیره تو فلا جناح علیهم ان یصلحا گناهی بر زن بر این زن و شوهر نیست که اصلاح کنند بین خود یک صلحی بیارند ان بین بینهما صلحا ایجاد صلح بین خود بکنند صلح بهتر است از نزاع و از فراق درگیر بشن و جدایی بیارم بین خودشان لحاظا و صلح خیلی صلح شور بکنه قرآن اینجا بیان نکرد چطور شد اشاره کرد که زن از حق و حقوق خودش کم کنه تا شوهر خود به خود معرفت کنه که بیچاره بیاد به من نوبت نده مثلا باید دو مرتبه بیا به خانه ما بچه ها را خوب سرپرستی کن خرج و نفقه بده حالا زن اگر کمی خود را نرم بگیره که صدا نمیشه اگر شاخ به شاخ بشه با شوهر آخر صدا میشه دیگه این خاطر الله تعالی میگه که گناهی بر زن و بر مرد نیست که خور کنه حالا به هر طرزی که زن میخواهد این شوهر را متعاقد کند که فراق و جدایی نیارد خوبه صلح بهتره از نزاع از جدایی و قرآن عظیم الشان اگر مردی این زن را پسند ندارد نمیخواهد با اون زن نزدیک بشه این زن هم کمی هر کمتر از او بخواهد تو لحاظا این نفسها نفس زن نفس مرد به بخل احضار شده اخفرت الانفس الشوق نفسها به بخل احضارن وقتی شوهر نمیخواهد زن را شوهر نمیخواد نزدیک زن بره نمیخواهد محبت کنه با او زن هم اگر میخواهد که محبت او را کمی کمتر حقوق بخواهد بر اعراض مرد مرد را سرزنش نکنه مرد را مرد را بدو بیراه نگه کم حقوق طلب کنه تو خب آخر این مرد بله دارد که ویلش میکنه صبر کنه چند سوای آخر مرد نیکی ها را ببینه در زن خود به خود الانسان عبدالحسانه خلاصه قرآن عظیم و میگه هم نفس زن هم نفس مرد به بخل احضار شده هم مرد ولی وقت خوش ندارد اصلا اون مردم خوش نداره خود را به نزدیک اون داره زنی را زن اخی ناشده الان ناشده مرده این یعنی خافت من باله حال شده پس اونجا زنی یک مقدار ایشار کنه زیاد حق و حقوق نخواهد با اون نزا نکنه چرا نزا به فراق می انجامد جدا میشه حالا اون نام شوهری بر روی بهتره اگر جدا شد به شوهر شد هر که بر روی کفانه میخانه شاید بعد از ماهی بعد از دو ماهی بعد از سه ماهی بعد از یک شالی این مرد پیدا کرد خل انسان و این زن نیکی بکنه با اخلاق خوش برخورد بکنه زیاد در کنگرش قرار نده شوهر وقت آمد خدمتی بکنه احسانی بکنه خب احسرت الانفسش رو زن متوجه میشه که من شوهر میگه وجودی که من با او احسان او با من احسان داره پس زن خیلی خوبیه با اون زن که من آئی باش مراوده دارم و بغضش دارم اون همیشه بر من نیچازه خود به خود معلومه که این زن محبوب میشه خدمت صمیمی بکنن و سنو، اگر شما نیکی کنید ای مردان با زنی که نفس شما او را نمیخواهد و تدقو و اجتناب بکنید از اعراض اجتناب بکنید از نافرمانی از هر کشی این تو فإن الله كان بما تعملون خبير پس به الله تعالی خاص به آن شما عمل میکنی خبر داره واقعا همه اینطوره الله تعالی داره دستور احسان میده بابا احسان کنی نفس شما نمیخواهد نخواهد بری در خانه او با شما بد برخورد میکنه خوبی کنید تقوا کنید اجتناب کنید از نشود اجتناب کنید از اعراض اگر شما به خاطر خدا احسان میکنی و خب این زنی بیچاره عقدش با ما خانده شده الان هم دیگه امیدی ندارد که ازدواج دیگری بکنه حالا پنج بچه داتا بچه پیدا کرده نفت شما او را نمیخواند شما احسان کنید اللہ تعالی دیگه تقوا کنید اشتناب بکنید اعراض نکنید نشوز نکنید چون نفس شما نمیخواهد این را شما دیگر این بیچاره را اصلا تحقیل نگیرید اوزار نفس احسان کنید نفس را زیر پا بخواهید در باب احسان نفس راضی نیست برید خانش رب و آمد کنید خانش لباس بخری بیدید غضا بیش بدید و خب بیچاره رد کاملا کلمعلکه نکنید که بعد آیه وادید بعد قرآن میگه هرگز هرگز شما استطاعت ندارید که عدالت کنید بین زنان اگرچه شما حریص عدالت هم باشید یعنی حریصان عدالت هم نمیتونن عدالت کنن خب ایجاب حقوق زوجه شما نمیتونید عدالت کنید بین زنان اگر چه حریف عدالت هم باشید در اختیار و در اختیاری و غیر اختیاری حتی یک چیزهای در اختیار انسان یک چیزهای در اختیار انسان نیستن هم عدالت نمیشه لیکن الله تعالی آن اندازه که حق هست اون بیان میکنه فلا تنیلو کلل شما حریص عدالت باشید هم عدالت نمیشه لیکن میل نکنید تمام این میل را این راه هست به طرف یک زن که پس بگذارید اون زن غیر مرغوب را کل آبی آویزان مثل شیع آویزان معلوم میشه که زنی که شوهر با او ارتباط دارد و مراوده و خوب داره این زن به و اون زنی که بیچاره شوهری نداره او افتاده به زنی زنی که معلقه هست نام شوهر و شوهر را بینه نه در محبت انسانی او را میبیند و نه در محبت مالی هیچ راز بینه این بیچاره عزیزانه نه مثل اون زن بدون شوهر افتاده به و نه مثل اون زن با شوهر بالای تخته این عزیزانه اللہ تعالی میگه نکنید اگر اصلاح کردید در امور ماضی در حال و در استقبال و تقوا کردید و تشناب کردید تو الله تعالی غفور و رحیم است اون کسری کوتاهی های شما را که انجام گرفته خدا مهربان است خدا غفور اونها را میبخشه پس عدالتی که اللہ تعالی اگر بگه حریصان نمیتونه عدالت کنند وای به حال غیر حریصان غیر کریشان دیگه از کجا میتونه عدالت را برقرار کنه بله میل کل میل را یک جا نکنه چهار ساعت همیشه در خانه همون محبوبه به اصطلاح بلوچی زن جیبی تو جیب توه هر زمینی کنار تو سواره مکهی در کنار توه مدینه در کنار توه تهرانی در کنار توه شیرازی در کنار توه او بیچاره دیگه خبری نداره بابا را مکه بردی که برگشتی برم بیشون دیگری بیچن شوقاتی برش بیاد یک شب را بگذار تنها چقدر قرآن تعلیم آموزشی ها اگر این مرد تمرد کرد دو مرتبه الله تعالی اونجا فرمود ان تحسنوا و تتقوا اونجا فرمود ان تصلحوا و تتقوا خطاب به مردان او مردان احسان کنید تقوا کنید اعراض و نشوز نکنی اصلاح کنی تقوا کنی الله غفور و رحیم است زیاد تخت نکی نمیدید، اگر میل نفس شما بی اون جیبیه اگر حق و حقوق اختیاری اون زندگی دیگر را میدی او هم لباسی خرید از نوع همون لباس غذا هم بی اون میدی مکنش هم میری بچه های اون هم بیچاره را در آغوش میگیری تو اللہ تعالی واسه حکیم ها غفور رحیم ها اگر شما تغیان کردید که بله مرا که من مشتری دارم پول دارم جوانم ماشین دارم اینه میگیرم اونه میگیرم و اون بیچاره را درمانده حساب میکنی و آخر می میکنی نه می کنی، نه احسان میکنی نه از خدا میترسی اللہ تعالی هر کس را غنی و این تفرغا، اگر انجام نشوز به تفرقه انجامید از دیگر جدا شدن یغن الله کل من شعبه ولی میکند خدا هر یکی را از قدرت خودش و کان الله واسع حکیم الله تعالی وسیع قدرت است حکیم است هر کس را هر چقدر قدرت میده خدا میده حکیم دلیل سعت الهی واسع حکیم این دلیل خدا دارد میدهد لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر آنچه در آسمان در زمین مخلوق خدا مملوک خدا الله تعالی هر کس را عصیب خودش غنی میکند شما از احکام این مالک من باید اطاعت کنید او اختیاردار آسمان ها و حکم تعمیل احکام تنها به شما نشده است که ما شما را تنها گفتیم احکام الهی را اجرا کنید عمل کنید بلکه به تمام آنهایی که قبل شما بودند ما دستور تقوا و اجرای حکم خود را دادیم تنها شما نیستی که موظف شدید که احکام الهی را عمل کنید به تمام انسانها در طول تاریخ دستور ما و توصیه ما همین بوده است که از خدا بترسید نافرمانی نکنید حکم تعمیل احکام تنها به شما نشده است بلکه ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ما وصیت حکم مؤکد را میگم ما به طور وصیت گفته ایمان های را کتاب داده شدن قبل از شما و به شما که انتق الله از خدا بتر یعنی نافرمانی نکنید تمام دستورات الهی را چه در باب خود خدا هستند چه در باب معاشرت و زندگی چه در باب حکومت و رعیت تمام دستورات الهی را چه درباره امور رعیتی هست چه درباره امور حاکمی هست خدا به ترکیز حکم خدا را نکنه و این تکبرو اگر شما کفر کردید یعنی دیر بار طاعت خدا نرفت تو پس یقینا بدانید عظمت خدای غدره، که فإن لله ما السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وكان الله همه شما کافر بشید بر خدا زندگی نیست فلا ضرر علی چرا به خدا اختصاص داران آنهایی در آسمان هم آنهایی در زمین و الله تعالی غنی حمیده نه به اطاعت شما نیازی دارد و نه به حمد و ستایش شما نیازی دارد او غنی از اطاعت شما او حمید از حمد و تعریف شما خودش ستایش شده است با دلیل غنیگیری ولله ما فی السماوات و ما فی الارض چنین مالک مقتدر را هیچ ضرری وارد نمی شود چرا تو اختصاص داردان چه در آسمان چه در زمین و کفا بالله وکیلا لذا از من خدا بترسید که خدا برای وکیلی کافیه وکیل زن میشه و حق میشه از خون تو میگیره وکیل مرد میشه حق زن حق مرد را از زن میگیره و کفا بالله وکیلا وکیل طالب حق نه الله تعالی وکیل زن وکیل زن میشه و حق را حق این زن مستصف را که زیر چکمه های تو هست و بیچاره گوش به فرمان تو تو تاقی و تبینی همیشه بالا هست خدا وکیل دفاع زن هم میشه وکیل دفاع بد هم میشه و کفا بالله وکیلا لذا از من به نه از غیر خدا اللہ تعالی میگه ای بند در امر تقوا و اطاعت سعادت تو هست تو اگر تقوا کنی و اطاعت کنی سعادت به تو برمیگردد ورنه خدا میتواند همه شما را ببره و جاگزین کنه دیگران را در امر تقوا سعادت و خوشبختی شما هست ورنه او میتواند از دیگران کار بگیرد و شما را ببرد این شاید یدهب کم ربط آیت شرف زیبادار اطاعت و فرمان برداری عزت و سعادت ما هست ورنه اگر خدا بخواهد همه شما را میبرد مردم و یعطی به آخرین دیگران را جابجی میکند هر همشون شما نمیشن و کان الله على ذلك قدیر خدا بر انت بر این چیزا قادره همه شما را در عالم عدم ببره و دیگران را بیاره جاگزین کنه خدا بر این چیز قادره من کان یرید ثواب الدنیا هر که مرید جزای دنیا هست جزای این شرط معدوده در رای او فساده در فکر او فساده هر که دنیا را میخواد در رای او فساده چرا که فعند الله ثواب دنیا و آخرت نرد خدا هم جایزه دنیا هم از هم جایزه آخرت هست از خدا دین دنیا بخواهی هم دنیا راحت بشید هم آخرت چرا تنها دنیا میخواهید آخرت خود را برباد بکنید از خدا اطاعت کنید تقوی کنید پریزداری کنید نه شما هم در دنیا هست هم در آخرت هست چرا تنها دنیا را میخواه ایش دنیا را میخواه و بیچاره را زرد و شک میکنی هر که مرید ثواب دنیا هست در فکر آن فساده چرا که پس نزد خدا هم ثواب دنیا هست هم ثواب ثواب معنی جایزه جزا هم جایزه دنیا نزد خدا هست و هم آخرت دو چیز را دخواهی وقان الله سمیع بشیر الله تعالی سمیع بشیره چه کسی مرید دنیا چه کسی مرید آخرت دنیا خبر الله تعالی دعا کنندگان فریادشون میشنن حالشون هم میدن تنویر بر حکم یازدهم سلطانی هست شهادت عادلانه بگیر شهادت عادلانه بگیر اگر چه بر علیه خود شما هست دروغ نه که کسانی شما ایمان آوردید کونو دل بالقسط قائم به عدل باشید در تمام معاملات شهدا شهادت بدی خالص برای خدا بر خوشنودی او ولو علا انفسکم اگرچه این شهادت بر علی شما تمام شد یا بر علی والدین شما تمام شد یا بر علی رشتداران شما تمام شهادت عادلانه بدی شهادت عادلانه بر علیه خودت تمام میشه بر علیه والدت تمام میشه بر علیه تو تمام میشه شهادت عادلانه بگی گاگا یه انگیزه تغییر شهادت غنیگیری چون این حاجی آقا دار اگر بر علیه شهادت بدیم ما ضرر میکنیم یا علیه بره خب غنیگیری وادار میکنن که انسان تغییر شهادت گاگای فقیری اگر بر علیه شهادت فقیر دیر بار میره اللہ تعالی میگه نه نه گیری شما را از شهادت عادلانه منصرف کنن نه فقیری الله شما عادلانه شهادت میدی. گاگای تغییر شهادت بر ضرر انسان تمام میشه گاگای بر ضرر والدین انسان تمام میشه گاگای بر ضرر خیشاوند تمام میشه اللہ تعالی میگه شما شهادت غنی گیری سبب تغییر شهادت گاگای فقیری تو اللہ سبحانه و تعالی میگه شهادت عادلانه من از شما میخواهم نه غنیگیری کسی تغییر شهادت کند و نه فقیری کسی و نه خیشاوندی کسی نه نسبت والده نه برای خود شما اگر غنی باشد مشدود علیه یا فقیر باشد تو الله بیشتر خیرخواه آن غنی و آن فقیره شما به خاطر غنیگیری یا فقیری از جاده مستقیم منحرف نشید فلا تتبیع الهوا یعنی در سعادت کمی بیشی نفرمایید اتباع خواهشات نکنید برای اینکه ظلم انتا الله تعالی از عدل الله تعالی تو شما عدالت نکنید شما عدالت نکردی شما پیروه هوایی خرم تغییر شهادت دادی به خاطر فقیری یا غنیگیری یا به خاطر رشتداری یا به خاطر والدین هست یا به خاطر که خود ضرر نکنی لحظه شما از عدالت اشتناب کردی فلا تتبعوا حبا ان تادلو از عدوله شما پیرو خواهشات نکنی به این صورت که عدول کنی در حد اگر عدل یعدل عدول باشد من تجاوز عدل یعدل عدل معنی انسان شما پیرو خواهشات نباشید تا که عدل نکنید عدل نکردن پیرو خواهشات یہ از هر دو ماده او بشه و خب، از عدول شما تجاوز کنید عدالت را عدالت را رعایت نکنی، تجاوز کنید از عدالت و ان قلبو اگر شما اعراض اگر شما کج بیانی کردی قلبو خود را کج کردی در بیان حالا معنی کج بیانی کنی او تور دوی اصلا شاهدی نبی نه حق نه به ناحق اعراض کنید از دادن شهادت تو فإن الله كان بما تعملون خبيرا شما به آنچه که عمل میکنی خبر دارد شما شهادت را کتمان کنید هم گناهگاری غلط شهادت بدی هم گناهگاری شما زبان خود را در شهادت کش کنید و انحرافی شهادت بدید ناحق شهادت بدید یا اعراض کنید من از شاهد نمیشه با خدا به آنچه که شما عمل بکنید خبیره و کسی که کتمان شهادت کند آسم منقلب خان این نیست که کتمان شهادت ما اجازه این که کتمان شهادت نه در آخر امر زده بر منافقین یا ایوالذین الذین آمنوا آمینو من از کردم که منافق در لیست مؤمنین بودن همانطوری که شاید یک خائنی بیاید در مدرسه و به نام طالب علم ثبت نام کند او در لیست طالب خط خائن یعنی لیکن ثبت نام کرده در لیست طالبه دزدیه نعوذ بالله آمده که طلبه ها کیفاشون پارک کنه در لیست طلبت هرچی در مدرسه ثبت نام می کند به هر هدفی ثبت نام بکند همونه اون لیست طالبه درسته خطاب طلاب می کند طلاب شما از نماز تخلف نکنید حالا که یک کسی به هدفی دیگر آمده به نام طالب ثبت نام کرده و اعتقاد به نماز نداره جاسوس آمریکا شکی است لیکن در حکم طلبه نیست منافق در حکم مومن بودن چون لا اله الا الله مسجد هم می آمدن پس قرآن هم همینطور بانها حکم کنن یا ایو الذین آمنو ای کسانی که شما ایمان آوردید با زبان آمنو از ته ایمان بیارید به خدا به رسولت و به کتابی که کرده بر رسولت و به اون کتاب آیت نازل کرده کوئی کتاب آئی والکتاب الذي انزل من قبل والکتاب الذي انزل من بعد نیش معلوم ہے کتاب قرآن ہے تو ہر چکا بلد قرآن دیگر صحائف سجادی و غیرہ و انہم صحائف آئی کی بعد نازل شدن بزام مردم انہا منزل من اللہ نیستن انہا حکم وحیرہ ندارن ایمان بیاری به خدا یعنی آن که ذات و صفات خدا و حق خداست ایمان به فرمان رسولش بیاری، ایمان به کتابی که نازل کرده بر رسول قرآن ایمان به اون کتاب های الاسلام جنسیه که نازل کرده آنها را قبل از قرآن و هر کس انکار کند دستور خدا را و فرشتگان خدا را انکار کند کتاب های الهی را انکار کند پیامبران الهی را انکار کند روز آخر را انکار کند و فقط ظل ظلالا بعیدا او ظلال بسیار بعید شده فقط اینجا نگفت که و من یکفر بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و عیمتی ایمان اینها انکار اینها را مطرح میکنه حالا اگر کسی امامت کسی را انکار کرد کافر نیست جز مومن دیگه نیست هر جا که ذکر میکند ایمان بالله و ملائکته و کتبی اینها میگن یکی از اصول دین امامت است کجای امامت بر انکار امامت خدا یک جا وعید نکرده لیکن بر انکار ملائکه بر انکار رسالت انبیاء بر انکار کتب آسمانی اللہ تعالی در این ذکر میکنه وقت ایمان تشریح میکنه ایمان بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و لیوم الاخر انکار همین انکار این حق کفره یکی از پیغمبر ها ہاں را انکار کر کافره نبوت یک نبی کی نبوتش ثابت و مشخصه انکارش کفره باقی این ایمان به تمام کتاب های آسمانی شناخته و غیر شناخته کتاب الذي انزل من قبل هر که اینه انکار کند پس زل زلالا ایمان به اینها هم لازم امامت اگر مقامی بالاتر و جز مومن بهی میبود هر جا خدا میگفت ایمان بالله ملائکت و کتاب و رسول و امتی باید میگفت که بعد از رسول آمدن این ائمه این امت و دارم این قانون بسیار بزرگی اینها میگن باید ایمان به امامت امام اول امام دوم آور خدا خدا گفته ایمان به امامت امام بیاری گفته و کجا وحید کرده اگر امامت امامی را کسی انکار کرد خدا وحید کرده مومن بهی نیستن وحید که ندارد میفهمی چی میگم یه اثر بزرگیه اگر شما امامت را در رسولهی داخل میکنید و ختم نبوت نمیماند فقد ظل ضلالا بیدا ان الذين آمنوا مذمت گروه اول از مرتدی ان الذين آمنوا آنهایی که ایمان آوردن به ثم كفروا بعد کفر کردن به عبادت اجل ثم آمنوا بعد ایمان آوردن در اسلام باقی نماندن باقی ماندن ثم كفروا بعد کفر کردن یعنی بر اسلام باقی نماندن ثم ازداد کفرائن کفرائی دا مدادا رسالت حضرت عیسی را هم انکار کردن رسالت محمد رسول اللہ را هم انکار کردن اول ایمان آردن به موسی، بعد خوب کردن به گوشتار پرستی بعد ایمان آردن به موسیٰ علیہ السلام آمد و در آخر خوب کردن یعنی بر اسلام باقی نماندن که در زمان موسی یا بعد از موسی علیه السلام در زمان عیسی بعد این کفر را روز افزون کردن ثم دادو کفر ثم اضافه شدن از نظر کفر حضرت عیسی را انکار کردن رسالت عیسی را انکار کردن انجیل را انکار کردن و فرقان را انکار کردن محمد صلی اللہ علیه وسلم را انکار کردن لم یکن الله لیغفرهم خدا اینا را و نه اینها را راهنمایی میکند به راه جنت اینا همه کفر کفر کردن مذمت گروه دوم از منافقین چشمان بات میکنی بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیمات بشارت بده پیغمبر این استهزا و مسخوره بشارت برای چیز خوبه یا برای چیز بده عذابا علیمه بشارتیه این یک نوع استحضاء تمدخله بشارت بده منافقین را که برای آنها عذاب بسیار دردناک است من ارز کردم منافق اظهر ایمان و ابتن کفر نه و در دنیا و در احکام دنیا در لیست مؤمنینه خدای منافق چیه از این همه گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله امامه به سرداران ریش به رخ دارن از این ها کی منافقه کی مؤمنه چه منافقه را بشارت جهنم دیدی اللہ تعالی میگه من دانا برای اسم ایک صفتی بیان میکنم هر جا این صفت را دیدی بدانی منافق بیمه الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقت اول حالت آنها چنین است که در ظاهر خود را به مسلمانان شبیه اه، اه، مسلمانان تشبیه نکردن باطن به خود شبیه کردن باطن به شبیه نکردن باطن به جای ظاهرا با کافر همکارم هم کتارم فانسی که سواره اینجا آمریکایی سواره اینجا کابولی و دره پکشیری سواره بس تمام اللہ تعالی میگه اینا حتی ظاهر خود را هم نتونسته حفظ در ظاهر خود را به مسلمانان شبیه نکردن یعنی باطن به جای خود هم منافقن هر چقدر کلمه بخوانند الذین بری تفسیر جلالین نگاه کنید این بدل از منافقین یا صفت برای المنافقین بشارت بده منافقین رکبران آزاد بر خدا کی منافق کی مومن ہے کلمه کلمہ انسان میگه الذین این بدل منافق اونهایی هستن که اتخاذ کردن کفار را اولیاء غیر از مومنین او تو وقت مومنین بودن چه جبهه متحد جبهه متحد اسلامی اسلامی با آمدن بوش خوردن فقط جبهه متحد اسلامی قرآن کتاب خدا آینه ربانیه مومن را هم مشخص میکنه کافر را هم مشخص میکنه اللہ تعالی صفات بیان کر کافر کیه یکی از این چیزها را انکار کنه منافق کیه یار کافر خب اینها چرا با یارهای کافر هم کارند و هم کتارند بخاطر اینکه اینها را رئیس جمهور موقت معرفی کرد وزیر خارجه شیخ عبدالله الکذاب دروغ میگه سبحان الله وزیر خارجه میشن رئیس جمهور شدن خاندار شدن اول که اینها را ایناس مثل روبای از کنار استان می گذاشتن و مثل روبای در سراخه ها بودن حالا شدن چند ولایت در اختیار آنها بتازن بخورن زنجیر بیاندازند و هر مستضعف را لقط کنند الله تعالی میگه اینها خدیث مگر کافر است میخوان ایا بتغون عندهم العزه آیا اینا عزت از کافر میخواهند عزت را مانا میکنند آیا اینا طلب میکنند از کافر چوکی حالانکه فإن العزت لله جمیعات کل نظام عزت به خدا اختصاص دارد ہر را خدا عزت ملے و عزیز اگر نورت در افغانستان عزتی دارد و حفیظ و بابر کو کارمل این علانی هم فکر تو که ما داره عزت کش ہرگز دین ها عزت نہیں عزت دان خدا گاگای در این ظاهر زلت خدا عزت میده و بلال اسیر سناب بگلوئے میزنند او آنها تا میکنه ظاهرا ذلت نیه یعنی لیکن در این ذلت برای بلال عزت نشد فإن العزت لله جميع معنی چینه اینها که اسیرن در پنجرها بستن بیچارها ظاهرا را گوش گوش پرستان زمین کردن لیکن آنها در این عزت نیستن آنها چقدر محبوب دلهای مؤمنینن نیستن خیلی اول یک اسامه ای بود اسامه فرمانده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برای رومی ها بود اسامه ابن سے هیچ بلوچی ما خبر نداری که نام فرزندش اسامه باشد لیکن تاجائی کی بلوچہا کرد و تاجیکہا ہزاران پردن مسمع به اسلام شدن این عزت از چیه ها چقدر فرزندن نام نامشون بوش ایچ امریکایی نام پردن خود را بوش نمیگذاره میخواد من منطوره این از عزت نیست ان العزت لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب اللہ تعالی میگه من در کتاب حکم نازل کردم کفار دشمن منم با دشمنان من دختیاری همکاری نداشته باشید این وقت سوم نازل کرده خدا بر شما در کتاب که وقتی شما شنیدی در مدرسه گوشه ها آیات الهی را انکار میشن اون آیات الهی این آیات الهی انکار حجاب ظلم بر زنان این انکار آیات الهی. قرآن را قبول ندارن پیغمبر را قبول ندارن بینها بگید گوش دشمن پیغمبر هست یا نه دشمن قرآن هست یا نه دشمن کعبه خانه کعبه هست یا نه و خب بیمان هست شما که دائمان چطور با همسا در کتاب نازل کرده خدا بر شما که وقتی شنیدید آیات الهی را در مجلسی که یکفر و بها اون آیات الهی انکار کرده میشه یستهزا و بها به اون شاعر الهی به اون آیات الهی استهزا کرده میشون خدا گفته فلا تکدو معهم با اینها نمیشینی همکار نشوید همکتار نشوید خدا اجازه نشستن نداده خدا اجازه و اینها که سوارن توی کانتها با امریکا همکارن چی میشن وقت نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها وقت شما شنیدی که آیات الهی را انکار میکنن آیات الهی را تمسخر میکنن اگر شما با کافرها رفتید نشستید همکار و قطار شدید شما در این لحظه که با کافرها هم فکر و هم خیالید مثل اون کافرها انکم نهی لا تقولو چرا که شما در این لحظه مثل آنها میشید در لیست آنها میشید در نفس گناه اگر که در خصوصیت اگر ایک فرقی باشد، شما مثل آنها و هم فکر نکنی وقتی که در عمل اشتراک هست جزا هم نیست اشتراک داره وقتی که در یک عملی با کسی همراه هست در نتیجه اون عمل هم همکاره و نتیجه کافر جهنم لازم جهنم مال شماه ان الله بشکنی خوب متوجه باشی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا هر کس کار کافر است و در زبان میگه لا اله الا الله محمد رسول الله ریش دارد اما شمالی دارد الله تعالی میگه او در قیامت قبل از کافر در طبقه پایین جهنم منافق و کافر در چه میدن ظاہرا کلمہ و نماز و روزہ لیکن هم کار کافر هم شغل کافر ان اللہ جامع المنافقین والکافرین تو سین پر مال جہنم چطور وقتی بازار مومن گرمه در دکان است. وقتی بازار مومن کاسده گوش بابه پنجاه آمده ریش را میدرسه و همکار میشه اللہ تعالی میگه یک صفت دیگری که من برای یک منافق بیان میکنم که منافق فرزند فرصته اگر دکان مومن سود داره ریش بزرگ و امامت داره چون بگه شعار ایمانه نیست باز وقتی میبینه که به پنجادو امریکا آمد مومن بیچاره در بدر لحظه سب میبنده و ریشه میتراشه در گویانا این دیگر علامت دیگری الله تعالی میگه من برای شما بیان کردم الذین یتربسون بکم این وقت چهارم منافقی انتظار دارن نزول حوادث را برای شما یتربسون نزول الحوادث اگر باشد برای شما یک فتح و پیروزی از جانب خدا شما را خدا چند سبایی اختیار ایک شهرکی را بدهد قالو می آیم برای تملک و خوشامد و می نکم ما مگر ما در جبه با شما نبودی ما در دین با شما نبودی ما در مسجد با شما نبودی و اگر باشد سهمی یک ذره نصیبی للکافرین اللہ این دنیا هر چیز ایک سهمکیه و امکان للکافرین نصیب قالوا الم نستحبذ علیکم و نمناکم من المؤمنین مگر مومنین نداشتن دست غلبه میکردن سی و چهار روز بوش تو نتوانست اینها را تسخیر کنی هر جا چترباز پیاده کردی همونجا خفه کردن تو را هواپیمای تو پایین آمد زدن به پنجای تو تو فقط زن و بچه میکش ما بودیم که لشکر را نامعرفی کردیم بیا اینجا تپه اینجا لشکر طالبان اینجا لشکر نمیدانم چیه ما مگه نبود نزدیک بود تو مغلوب بوشی گوش بعد و ما آمدیم تو را کمک کردیم علم داریم علیکم اگر ما غلبه نداشتیم بر تو و ما شما را ها باز دیگه ما مؤمنین را فریب دادیم و شما را غلبه دادیم شما را از دست مؤمنین حفاظت کردیم شما بیانه شدیم ما شما را در فلان در پناه دادیم و نمناکم من المؤمنین ورنه لشکر مؤمنی شما را میکش ما شما را برداشتیم و به در بودیم حفاظت کردیم شما را جا شماره شما را خانه و کاشانه دادیم شما شما را جلوی مومنین مانه شدی اللہ تعالی شمر اقرف اللہ یحکم بینکم یوم القیامه اللہ تعالی فیصله قطعی می خوند در میان شما روز قیامت و هرگز خدا نکرده برای کفار بر سر مومنین راه حاکمیت را کافر بر مومن حاکم نمیشه این اینا مومن هم تینها را آوردن بالا خود حاکم کردن رئیس حالا شما بگید در کابل و در بغداد کی رئیسه گوش رئیسه یا این این اینها کی رئیس خدا که نکرده ولن يجل الله لكافرين المؤمنين سبيلا باز الله تعالی وصف پنجم منافق را ذکر میکنه منافق به ایمان میخواد خدا را فریب بده ان المنافقین یخادعون الله منافق فریب میدهند خدا را با اظهار ایمان خدا را فریب میدهند حالانکه و هو هم خدا آنها را فریب میده چه سبایی اینها چیز نیز میده پشت سر میبره دیگه تو جهنم برای همیشه نگهداری خدا همینه خدا اینه شما یکی را رمی ببرید نماز شام قربانی کنید خوب تا نماز مغرب کباب آب نان شربت تب خدمت حتی خانم هم به اختیارش رو نماز مغرب که میشه به پا میزنش این مسکرش دیگه نه به این با کفار اللہ تعالی همین کار را میشه، خب جزای خدا را به آنها میده و دیگه علامت منافق به ایمان اذا قاموا الى الصلاه وقتی برای نماز میستون مسلمان و استانداره قاموا کسالا بلند میشن به جانگرانی نوکی مثل خروش میزنا یکی گفت آمدی ما زمین نمروز زمین نمروز به والی دیگه این نشستن فاسور می کنن می کنن می کنن خوشید سلوک کنن دیگه طرف این کنن نواز می کنن بله ما مسلمان از این همکاران روش ایلی تمام صفات در این حاکی گئی میشه دیگه با شو خدود ما می کنن اذا کامو الى کامو قاموا قصالا چرا نوک زنن یراون الناس مردم میخوان نشان بدن که بله همکار امریکا مؤمنه بابا مومنه و فکر نمی کنن خدا را من خیلی کم دارم الله اکبر بس بله. بی حالی فقط به زبان نماز زبین بین ذالک اینها بین مومنین و بین کافر زبان هم کافر را میخوان راضی کن هم مومن را منافق بی ایمان پیغمبر علیہ السلام فرمود منافق مثالش همون بوده که اشتهای بزنر را پیدا میکنه بین دو رما هی بی رما اینجا نمیبینه بزنری را ارضا نمیشه بعد جا. اینجا بیر رما هم ارضا نمیشه الله تعالی میگه منافق بی ایمان بین مومنی و بین کفار تردد دارن مزبزبینن لا اله اولا لا اله اولا فقط نگاه میکنه کدوم دکان شمر دار مزبزبین بین ذالک هست مترددن بین این مؤمنین و قال لا اله الا نه کاملا با کافر بوشن و نه کامل مومنین مؤمنین اللہ تعالی سمره دنیوینا را کسی را که خدا گمراه کنه بخاطر انا بخاطر نفاق خب هر گرفته پیغمبر شما برای او راه هدایت نمیبینید آخرین مرحله نهی از موالات کفاری یا الذین آمنو او کسانی که شما اظهار ایمان میکنید لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین قرار ندهید کافرها را کافرهای جهری یا سری کافر جهری دوش هم همکار دوش منافق اگر کسانی شما ایمان آوردید قرار ندهید کافرین را که جهران کافرن یا سرن کافر منافق اینا را اولیا غیر از مؤمنین قرار ندهید اللہ تعالی میگه شما با کافرها یار میشید سند معتبری به دست خدا میدید که کافری اگر اتریدون آیا اراده داری قرار بدهید برای خدا بر علیه یک مدرک ظاهری که شما واقعا کافری با دشمنان خدا مرابطه دارید گفت دارید این سند معتبری هست برای کفر شما اتریدون و سلطان مبین رسی کن مدرک معتبر سند معتبر برای کفر خود شما اراده دارید قرار بدید برای خدا بر علیه خودتان یک سند یک مدرک آشکار فاطم الله تعالی ثمر اخروی خر بیان میکند ان المنافقین فی الدرک الاشقر من النار منافق دیگه صفتش بیان شد هیچ پنج صفت بزرگ خدا بیان کرد برای منافق حالا ثمره این منافقان را اونجا گفت که ان بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما اون عذاب علیم چیه جهنم حق طبق این حوزه علمیه یک طبق چند طبق بالا هست چه طبق این چهار طبق یکی پایین منافق اون طبقه پایین جهنم هست هر طبق یک دلیبان من در تفسیر دیدم شوخی نیست رو فکر میکنی جهنم هفت طبق دارد هفت در دارد پایین ترین طبقه جهنم مال منافقی چرا منافق ضربه ای که به اسلام میزند کافر نمیشه کفر منافق علنیه هر کس منافق کافر را میده و منافق را فقط خاننده مفسر قرآن که سوره نساء بخواند تشکیف میده این همه توده مرگو که تشخیص میده منافق درسته یا نه کافر را هر که بوش را هر که کافر میداند سرواز امریکایی را هر که کافر میداند بلو هم که خود را مسلمان اگر بگه هم مسلمان را کافر میداند لیکن یہ بے ایمان را با ریش بزرگ با امام پیشاوری کی داند بھی کافر ضربه ای که این به اسلام میزند و کافر نمیزند همین اعتقاد من که اگر یک منافق و کافر دارن میان اول همون منافق هستن مجاب همون بزنه ضربه اون ضربه اشکاری به اسلامه کافر مرتبه بوم زد زد نزد که رب رب بله هدف اول منافق باشد چرا؟ خواهید ترین طبقه جهنم مال منافق ذره تنگی میزنه منافق اسلام را در هر زمان که ضربه زده منافق زده کافر نتونسته اینطور ضربه بزنه کفرش علمیه هر کس میداند ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا هرگز هرگز ای محمد تو برای منافق یاری نمیدی هیچ یاری ندارد خب برای این منافقان رای هست الله تعالی میگه بله الا الذين تابوا توبه کنن تا الان همکاری کردن بابوس همکاری نکنن برگردن از نفاق اشکو از همکاری کافر و اصله آن فسادهایی که کردن اصلاح کنن و تسمو بالله بچسبن و تمسک کنن به حکم خدا یعنی فقط خدا را حاکم بدانند و اخلص دینهم لله دین خود را خالص برای خدا بکنند دو رنگی را بگذارند فاولای که مال این هم با مومنین نیستند و توبه منافق تابو اصله و قسمو و اخلص مومن نیستند با کافر هم کار نسند و تسمو بالله یعنی به تمام فرمان های الهی تمسک بکنند فاولائک مع المؤمنین و سوف یوت الله المؤمنین اجرا عظیما قریب خدا به مؤمنین در آخرت اجر عظیم میده اکنون الله تعالی میگه مؤمنین ای منافقا خدا میخواد شما را عذاب بده برای خدا چه سودی از عذاب شما لیکن کم از کم حق شناس باشی خدا را بشناسی حکم خدا را بشناسی ما یفعل الله بعذابکم چه میخواهد بکند خدا با عذاب دادن شما ای منافقی اگر شما شاکر باشید خود را ممنون احسان خدا بدانید از خدا اطاعت کنید و ایمان درست بیارید و کان الله شاکر علیم الله تعالی شاکره عمل هر کس را قدر میکنه علیمه چه کسی حق قدر دارد الله تعالی شاکر علیم از شما شکر میگذارد شکر خدا چیه سروران گرامی اطاعت از خدا شکر خدا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى فرمود كي مومنی شما بزبان به زبان اعلان ایمان کردی از ته دل ایمان بیاری ولہذا اللہ تعالی دوست ندارد اعلان بدیران اعلان بدی را با زبان الله تعالی دوست ندارد مگر کسی که ظلم قرار داده شده از هیچ اهدی مظلوم از ظالم جایی که به فریاد او رسیدگی می شود داد بکشه و ظلمهای ظالم را پرخاش کنه این اجازه جهر کنه بسور اون سو اون جهر با سخن باشد یا سو از سوی سخنی باشد کلمه کفری شرکی الا من ظلم مظلوم می تواند بر اثر فشار ظالم کلمه سورا کلمه کفر است کلمه شرک است و میتواند از زبان بیارد الا من اکرها و قلبه مطمئن ایمان اللہ تعالی در صورت اکراه و فشار کلمه کفر به زبان جائز کرده اگر کسی کلمه کفر نگوید و بمیرد شهید است لا يحب الله الجهر بالسوء الله تعالی دوست ندارد اعلان سورا از هیچ کس این سو من القول یعنی کلمه کفر الا من ظلم مگر مظلوم حالا مظلوم دو صورت دارد اون کلمه سورا به زبان بیارد بر اثر اکراه ظالم کلمه کفر به زبان بیارد و قلبش مطمئن باشد یا این اعلان سورا مظلوم بکند جایی که دادرسی میشه پیش حاکم پیش کسی که فریاد رسی میکند دادرسی میکند آنجا کسافت های ظالم را بازدو کند و حق خود را بخارد این جایی و کان الله سمیعا الله تعالی سمیع است کلام مظلوم را میشنود علیم است حال مظلوم را میداند این خاطر تقاضا هست که مظلوم اعلان سو کند اعلان کفر کند یا اعلان سوی سالم را بکند این الا من ظلمت دو صورت آمد اعلان سوی ظالم را بکند یا خودش کلمه سورا به زبان خود برای نجات جان الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان اگر شما ظاهر کنی خیر را او تخفوه یا شما اون خیر را مخفی کنی او تعفو انسوئن یا خصوصا اف کنید شورا که بر شما ظلم کرد ناسزا بود شما افش کردید بعد از قدرت چون اف میشه بعد از قدرت او تاف و این تو برای شما خیلی خوبه اف انسو کسی بر شما ظلم کرد ستم کرد شما قدرت انتخاب را داشتید شما اف کردید او تعف انسو ام کردید این خیلی خوبه برای شما چرا؟ که فإن الله کان و قدیرا الله تعالی اف کننده از قادره پس تخلق به اخلاق الهی خیلی خوبه این برای شما افضل لکان افضل لکن چرا؟ این علت برای اون جدا این تبدو خیران او تخفو خصوصا از از این به طور خصوصی تو کان خیران لکن برای شما بهتر میشه برای شما افضل لکان افضل لکن چرا؟ فإن الله كان عفوا قدیرا الله تعالی اف کننده قادره با وجودی که الله تعالی قدرت دارد تفنی کند شما که مظلومی شما بگذاری، تخلق و اخلاق کنید لیکن همیشه من میگم که اف بعد از قدرت شما قدرت انتقام را داشتید انتقام نگیرید در گذار کردید اونجا کمال بسیار چیز بزرگیه انسان اگر قدرت اف گرفت را ندارد قدرت انتقام را ندارد بکار یکی میگوست که او بنا که پشت میداد من هم توی دل او را پشت میدادم این که دیگه نشد این اف نیست اف اونه که سب قدرت داشته الله قدیره که افو هم اگر کسی قدرت دارد انتقام بگیره قصاص کنه الان اگر قصاص نکرد که اختیار سلام را به دست او دادن این اف تب بعد از قدرت بله شما توانید انتقام بگیرید اگه شما انتقام نمیگیرید همه مردم هم میدانن که شما میتونید انتقام بگیرید شما اف میکنید این واقعا بسیار تخلق اخلاق الله صفاتی که الله تعالی دارد انسان شبیه اون صفات الهی بمکنه الله عفو است انسان هم عفو کنه انك عفو عفو تحب العفو فاعف عنا از این قسمت زاجر بر اهل کتاب بود منافق هم از این اهل کتاب بودن اهل کتاب همه انبیاء را قبول نکردند بعض انبیاء را قبول میکردن بعضی را رد میکردن مثلا یهود حضرت عیسی علیه السلام را رد میکردن یا حضرت سلیمان را فالله تعالی آنها را زجر و شرزنش و نکوهش میکنه ان الذين يكفرون بالله ورسوله آنهایی که کفر به دستورات الهی میکنن کفر به ذات خدا نبوده کفر به حکم خدا همیشه حکم خود را کسی حکم خدا را رد کند الله تعالی تعبیر قرآن اینه که کفر به الله تعبیر میشه ورنه هیچ یهودی و نصرانی و هیچ مشرکی ذات خدا را انکار نمیده همیشه انکار از فرمان خدا انکار از خدا تعبیر میشه ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و اراده دارن که تفریق کنن بین ایمان بالله و بین ایمان بالرسول تفسیر جلالین عبارتی دارد به این صورت تصویر شکل که ان یؤمنوا به دونهم خدا را قبول دارن رسول را قبول ندارن حالا یک آقای بگه من خدا را قبول دارم یکی از انبیاء الهی را قبول نکند یا همه را او کافر مطلق است آنهایی که کفر بالله میکنن یعنی دستورات الهی را رد میکنن و رسولان الهی کفر به رسولان خدا میکنن و اراده دارند که تقریب کنند بین خدا و رسولانش به اعتبار آوردن ایمان به این صورت بای تصویری تفسیر جلاله که ایمان به خدا دارن دون انبیاء انبیاء را قبول نمی کنند همه را یکی را این با تفسیریه ایو پرکون بین الله و رسولی تفسیر این جمله می گوید نؤمن و ببعض ما بعضی را از انبیاء قبول داریم و نکفر به بعضی و بعضی را قبول نداریم انکار میکنیم بعضی را از آن انبیاء نؤمن به بعض من الرسول و نکفر به بعض من الرسول و اراده دارن که تخیدو بین ذالک سبیلا بین کفر ایمان اینها رای برن یکی را قبول دارن ایمان دارن دیگری را قبول ندارن ایمان ندارن بین کفر و ایمان یک رای اتفاق اتخاذ کنن سمره دنیا اینها چیه که خدا را قبول دارم همه پیغمبران را قبول ندارم یا بعضی را قبول ندارم ثمره دنیا اینها را الله تعالی بیان میکنه اولئک هم الکافرون حقا اینها کافران حق میدن کفر تشخیص داده سروران گرامی این تخصص انبیاء بوده علیه السلام شرک را تشخیص دادن این تخصص انبیاء علیه السلام بوده ایمان را تشخیص دادن این تخصص انبیاء علیه السلام توحید را تشخیص دادن این تخصص انبیاء علیه السلام تخصص انبیاء تشخیص کفر و شرک و ایمان و توحید و این چیزها بوده اللہ تعالی میگه اگر شما بعضی انبیاء را قبول کنید و بعضی را قبول نکنید اولئک هم الکافرون حقا کافر حق یک نبی را قبول داره نبی دیگر را قبول نداره حالا این مسیحا را حالات بعضی ها شما میبینی بعضی ها میگه مسیحا مگر ایمان به خدا داشته باشن خب مومن یکی از روزی همه اینطور تبلیغ میکن که بابا مسیحا خدا را قبول دارن کتاب را هم قبول دارن عیسی علیه السلام را قبول دارن نماز و زمی میگیرن و میخواد اینها را مومن معرفی کنه یهودی ها کذا این خاطر الله تعالی تقوی کفر اینها را صادق اولئک هم الکافرون حقا کافر حق اینا هستند یک نبی را قبول میکنه یک نبی را قبول نمیکنه انکار رسالت یک نبی کفر ما باید به همه به رسالت همه انبیاء ایمان بیاریم اولئك هم الكافرون حقا و ثمر اخروی کافرات اسی و آتدنا للکافرین عذاب مهینا ما برای چنین کافرات عذاب ذلت آمیز را آماده کرده بشارت اسم الذین آمنوا بالله و رسوله اونهایی که ایمان دارند به خدا و پیامبران الهی ولم يفرقوا بین احد منهم و تفریق نمی بین هیچ یکی از اون انبیا به اعتبار ایمان تفریق نمی به اعتبار ایمان حالان در اصول و در فرو در همه چیز ما از رسول علیه السلام اتباع میکنیم که آخرین پیغمبر خدا و آخرین کتاب تفریق در ایمان نمی یعنی همان طوری که ما به رسالت محمد رسول الله ایمان داریم به رسالت عیسی ابن مریم به رسالت موسی کلیم و به رسالت همه انبیاء الهی ما ایمان داریم آنهایی که ایمان بالله دارن و پیامبران الهی و تفریق نمی کنن بین هیچ از آن انبیاء به اعتبار ایمان ایمان به رسالت همه انبیاء دارن اولای که سوف یؤتیهم اجورهم اینها ان کریم خدا عنایت می کند اجر آنها را به آنها وقان الله غفور رحیم الله تعالی بخشنده از که قبل از ایمان را میبخشد رحیم است الله تعالی جنت هم داخل میکنه سآل یهود که خب، کتاب از آن الله است بله چرا مثل تورات دفعتا نازل نمیشه اگر کتاب قرآن کتاب رب العالمین است تورات را اللہ تعالی دفعتا به موسی چرا شما این را دفعتا بی شما نمیده اللہ تعالی این سآل را بعد هم جواب میده از انا اوهینا الیک کما اوهینا الی نوح اینجا هم اللہ سبحانه و تعالی فکر سوالش اینو مطرح میکنه یسالو اهل کتاب سآل میکنن از شما ای پیغمبر اهل کتاب علماء یهود و نصارا که شما نازل کنید بر سر آنها کتابی از آسمان دفعتن قدینه شما نازل کنید شما نازل کنید بر سر آنها کتابی را از آسمان بله دفعتن اونجا چه دفعتن از اینجا الله تعالی زجر می این سال از شما می کند که فقط سألو موسا اکبر من ذالک اما سآل کردن موسا چیز بزرگتری از این از شما میگن کتابی بر آنها نازل کنه در شما مکتوب بر الواح چنانچه که تورات مکتوب بر الواح بود از این سآل شما اونها موسارا سآل سنگینتری کردن و آن سآل سنگینتر و اکبری که از موسا کردن این بود که وقتی اناد کردن تورات مکتوب آمد روی الله گفت ما ایمان نمیاریم ارن الله جهرتا الله هم کلام کرد هم تورات مکتوب دار اینها تصدیق نکردن و حضرت موسی علیه السلام را گفتن خدا را به ما نشان بده ایانا جهرتن یعنی ایانا روی چشم خدا را ببین این درخواست وقتی کردن فاخذتهم الصائقه بظلمهم گرفت آنها را یک آفت آسمانی جبرئیل یک نعره زد یک صائقه آمد به سبب ظلم آنها این سؤال بزرگ آنها خب از شما این چیز را میخواهند که شما کتابی مکتوب بر الله و اوراب بر سر اینها نازل کنید این عادت این خبیصای فقط سألو موشا بس به تحقیق این فا تعلیلیه به تحقیق که این سوال کردن موسی اکبر منداله و چنان اناد کردن تا این اندازه که گفتم بی موسی ارین الله جهرتن پس آنها فائقه گرفت بلا آسمانی گرفت به سبب ظلم با وجود که تورات و این همه موجزات عظیم را از موسی علیه السلام مشاهده کرده اینها گوشاله را معبود قرار دادن این سمه استبادیه ثم اتخذ ثم اتخذ العجل این اناد دیگر آنها اناد اول ان الله جهرتان اناد دیگر اتخاذ کردن گوشاله را بعد از این که بینات آمد دلائل توحید پیش ها آمد سبحان الله ید بیضا بود مصابود موسا بود تن بر شد دشمن جلوی چشمان آقر شد ملک مصر مالک شدن موسی علیه السلام رب که تورات بیارد اینها گوساله را عبادت کرد چرا اینها استفاد معنی اینه اینها اتخاذ کردن گوساله را معبود اله اتخاذ الاجلا الهن یعنی معبودن بعد از اینکه بیانات توحیدی پیش آمد این همه دلائل توحیدی را در طول چهل سال مبارزه برای اینها حضرت موسی بیان کرد فرار غرق شد دریا ایستاد گذشت گذشتن دشمن غرق شد ید بیزا اصای موسا و هزاران دلائل توحید که یک پیغمبر برای تسکیه یک امت بیان دارد و تبلیغ دارد حضرت موسای نارا بیان کرد حضرت هارون بیان کرد اینها باز گوساله را معبود قرار دادند تو استوادی معنی چیه این هم جنایت آنها را من اف کردن یعنی اینها را شکن نکردن فعفان عن ذالک ما اپ کردیم از این جنایت ها در دنیا عذاب ندادی و ریشه آنها را نکندی تمام را نابود نکردی خب توبه آنها قتل نسل که در آخرت ما اینها را موت کردی و بعد ما دادی نه از اف اینها به علیه السلام مبینا سلطان مهم مراد روح شریف خدا به حضرت موسی قدر روح نیست نه فرعون جرأت کرد که به موسی دست بزنه و نه این بنی حضرت هارون علیه السلام روحی نداشت که موسی علیه السلام چرا در جلوی هارون علیه السلام اینا موسی را پرستی کردن ساموری گوساله را درست حضرت هارون هر چی فریاد کرد اصلا توجه نکردن لیکن موسی کلیم اینقدر روح داشت سام موسی آمد اینها را به گروه تقسیم کرد سامونی را گفت کلام لا مساس نکن حضرت هارون هم اف نکن ریش بزرگوار و سر موهاش گرفت و کشید و خب قوم را گفت شما جنایت کردی بس خود را بکشید تا روز موسی قد کرد که خود را بکشید. الله تعالی میگه نه از اف اینها متاثر شدن و نه از رو هیچ چیز اینها را تحت تأثیر قرار دادن و ما الهت کردیم موسی سلطان مبین به بیضا عصای موسی این رو و که خدا به موسی این موجوده فقط مال موسی بود اللہ علیه السلام نه ید بیضایی داشت و نه عصای کشته ها بشه قد دان موسی علیه السلام این خاطر قرآن میگه و آتینا موسی سلطان مبین سلطان غلبه آشکار حضرت موسی را اللہ تعالی آیات خاصی کرده نبوت به علیہ علیه السلام بر اثر دعای موسی کلیم الله میگه هیچ برادری آنقدر احسان بی برادر نکرده که موسی کلیم الله بی برادر خودش اذا الغنفیر من الارض اناد سوم اینها زیر بار تورات مکتوب بر هم نرفتن پیغمبر ما بلند کردیم بالا سر اینها تور کوه را تور اینجا براتون اون تور مخصوص نیست تور اینجا مطلق معنی کوه برای اینها که از اینها عهد بگیریم برای تزیدش تورات اینها گفتن حکم تورات خیلی سخت ما نمیتونی عمل کنیم الله تعالی کوهی آور یک پرسک در یک پرسک همه را اندازه که دست اینها هم به کوه میرسید اندازه بالای کو کوه آمد که قبول میکنی بیا همین کوه را دیر بالایش من اللہ تعالی میگه من همون تورات مکتوب بر احوا تا پذیرش او من کوه را بالای شریدها آوردم غد های نابیه بلند کردم بالای ها تور را تا که آنها عهد کنند و تورات را بپذیرند به خاطر گرفتن عهد از آنها به میثاقی برای اینکه از آنها عهد و پیمان من بگیرم کوه را بالا شرین آوردم برای که احد کنند و گفتم برای آنها بعد از اینکه آنها که داخل باب بشوید در حال سجده بالا بیت المقدس برید شام مال شما مصر هم که رایگان دادم مفت دادم حالا برید شام را واجهات فرد کنید و من بالای سر اینها و دستور دادم به آنها که وارد با بشید که و دیگه هم من از اینها را گفتم که روز شنبه تجاوز نکنی و قلنا لهم لا تعدو فی تجاوز نکنی در شنبه مایگیری نکنی و علاوه این عهدهای خصوصی که برای اینکه آنها عهد کنند که تورات می پذیرن کور آوردم اینها را گفتم برید از دروازه در حال سجده و بعد شنبه تجاوز نکنید خیانت نکنید شنبه روز عبادت از تا غروب آفتاب علاوه بر این عهدهای ویژه من گرفتم از آنها میثاقا غلیظا عهدهای بسیار مضبوط و محکم جای دیگر قرآن میگه اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم برسولی و اثرتموهم و اکرتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنكم سیئاتكم و لأسلنكم جنات تجری من این عهدهای متکرری از اینها گرفتم غیر از این عهده های مخصوص اینجا دیگه خلاصه کرد اللہ تعالی اخذنا منو میثاقا غلیظا عهده های بسیار مضبوط و محکم دو واسطه انبیاء و کتاب لیکن ها همه عهد شکنی کردن این با سببیه هست فبما نقضهم وما زائدهم پس به سبب نقصی که کردن آنها عهده های خود را در طول تاریخ یک و به سببی که کفر کردن به آیات الهی دو و به سبب اینکه اینها کشتن انبیاء علیه و السلام را به غیر حق در طول تاریخ سه و به خاطر اینها گفتن دلهای ما در غلافن برای حرفهای شما جایی در دلهای ما نیست اللہ تعالی گفت نه نه نه دلها اینا در غلاف نیست خدا مهر زده بر های آنها به سبب کفر آنها اینا ایمان نمیارن خیلی کم خب به سبب نقص هم و به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حد و به خاطر اینکه اینها گفتن قلوبنا غلف و به خاطر کفری که کردند آنها چه کفری و گفتن آنها علی مریم بختانا عظیما این عطف تفسیری و به کفرهم و قولهم علی مریم بختانا و به خاطر کفرهای خاص آنها یعنی گفتن آنها بر مریم بختان عظیم این پنج و به خاطری که اینا را حساب بکنید قتل اون بغیر حق و قول این چهار میشه و به کفر این پنج این دو تا حساب دارد و به خاطری که آنها گفتن بر مریم بهتان ازی شیش و به خاطری که آنها گفتن افتخارا که ما قتل کردیم مسیح عیسی ابن مریم را که رسول خدا این قول الهی استبادیه افتخار میکردن که ما رسول خدا را کشتیم خب این حق جنایت بار گفت و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات این جزای خاطر این جنایت هم طیبات را بر آنها حرام کرد و بر مریم علیه السلام بهتان عظیم زدند و گفتن که ما قتلنا المسیح عیسی بن مریم که رسول خدا حالان که و ما قتلوه حقیقتا اینها قتل نکرده بودن حضرت عیسی علیه السلام و ما و حتی اینها بدار هم نزده بودن حضرت عیسی علیه السلام لیکن مشتبه شده بود برای آنها ولیکن شبه مشتبه شده بود برای آنها چی چیز مشتبه شده بود این دو معنا داره سربرانی ولیکن قتلوا و سلبوا من شبه لهم بعد از لیکن قتلوا و سلبوا هست ولیکن قتلوا و سلبوا من شبه لهم کسی را که مشابه کرده شده بود برای آنها میگوین که شخصی به نام تیتانوش اینا خانه ای که حضرت عیسی در آن خانه بود با مادرش ها اون خانه را محاصره کرده شکل بسیار شریر و دشمن عیسی ابن مریم به نام تانوس ترستان این یهودی ها که برو عیسی ابن مریم قتل این که رفت الله تعالی عیسی ابن مریم که از همون سخت به آسمان شکل عیسی بر چهره این متصل شد این وقتی که برگشت وقت همینه گرفتند و همون داری که ناز نصب کرده بودن برای اعلام کردن حضرت عیسی اینه به اون دار شده با دیدن که خوب این تدانو سے خوش بعد از کشتن فورا اینه بردن دفنش کردن و اشاعت کردن که ما باقی بعد که دیدن که تیتانوسه، سے بعد یعنی تبلیغ کردن حالا برای این یهودی هم مشتبه شد این یک توجیه است ولیکن قتلوا و سلبوا من شبه له توجیه دیگر که شهرستانی کرده اینها درباره قتل حضرت عیسی با هم اختلاف بعضی میگن کشته نشد بعضی ها تبلیغ کردن که ما کشتیم بعدی که بنده خدایی را گرفتند و کشتن این لعنتی ها و ظالمین و به حضرت عیسی منصوب شد این خاطر الله سبحانه و تعالی می فرماید ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن قتلو و صلبو من شبه لهم کسی را که مشابه کرده شده بود برای آنها مشابه عیسی کرده شده و به درستی که اختلاف دارند درباره قتل عیسی البته در یک شکی هستن از قتل عیسی ما لهم به من علم اینا هیچ علمی نسبت به قتل عیسی ندارن الا اتباع الذن مگر پیرو گمان فقط با گمان حرف میزنن تخمینه و ما قتلوه یقینا و نکشتن آنها حضرت عیسی را یقینا خب نکشتن چه کار شد بر رفع الله ایلی بلکه حضرت اشاره الله تعالی بلند کرد به جانب خودش به طرف آسمان رفع الله الیه ای الى سمائه وکان الله عزیزا حکیما لیکن الله تعالی الله تعالی هست عزیز بغیر رفع میتونست حضرت عیسی را حفاظت کنه لیکن حکیم است که او به آسمان بلند کرد و برو حکمت خدا تقاضا کرد و ام من اهل کتاب نیست هیچ اهل کتابی الا مگر ایمان میارد به عیسی قبل از موتش و روز قیامت حضرت عیسی بر علیه آنها گواه میشه این آیا دو معنی دارد یعنی وقت حضرت عیسی علیه السلام از آسمان نزول می کنند همه این عیسائی ها ایمانی اینا که ایمان میارن برای اینها گواه میشه و آنهایی که کفر کردن برای آنها گواه میشه این یک معنی هست معنی دیگر اینه که موقع مرد یهودی باشد نصرانی باشد به حقانیت عیسی پیدا ایمان میارد لیکن این ایمان برای او نه ایمان استراری نیست هیچ اهل کتابی مگر ایمان میارد استرارا به عیسی قبل از مرگ خودش هنوز اهل کتاب نمورده این قبل موتی زمیرش برمیگرده به اهل کتاب قبل از موت خودش ایمان میارد هر کافر متوجه میشه هنگام مرگ که دیگر ملائک بیان و آنقدر اظهار ایمان میکنه مثل که فرعون بعد از رد شدن ایمان آوردی همان تو به رب لیکن این ایمان استراری و این ایمان اجباری و قهری مقبول نیست هر اهل کتاب به حضرت عیسی ایمان میارد قبل از موتش لیکن قبل از موت خودش لیکن این ایمان برای اصودی ندارد پس در هر دو صورت من زمیر بهی را به عیسی مرجع کردم و خب قبل موتی دو مرجع داره یکی عیسی قبل از موت عیسی یعنی در قرب قیامت او قبل موتی زمین را به عالی کتاب کرده نیست هیچ اہل کتابی مگر ایمان میارد به ایسا قبل از موت خودش این ایمان استراحه قبول نیست و یک مرجی دیگر بیهی اید که ما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرجع دوم بیهی ایسا نیست نیست هیچ اہل کتابی مگر اون اهل کتاب ایمان میارد اخترارا بصدق ما قال محمد صلی الله علیه وسلم قبل از مرگ خودش اون اهل کتاب بصدق ما قال محمد صلی الله علیہ وسلم ایمان میارد لیکن این ایمان موقع مرگ قبول نیست یعنی برای آنها مشخص میشه همانطوری که برای فرعون مشخص شد که حضرت موسی حق است هر اهل کتاب الان محمد رسول الله را قبول نمی کند قبل از مرگ خودش به صدق ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان میارد لیکن این ایمان برای آنها سودی ندارد و روز قیامت حضرت عیسی بر علیه آنها گواه میشه خب به خاطر این جنایت ها باز قرآن اعاده کرد چون دور شد سب ظلم من الذین هادی پس به سبب ظلمی که ظلم آنها کفر بود نقص عهد بود قتل انبیاء بود قلوبنا غلفن بود هم علی مریم بهتان عظیم قول آنها انا قتلن المسیح این ظلم خاص. همه اینها هر یکی از این جنایت ها ارن الله جهرتن ثم اتخذوا العجله الهن این همه جنایت ها ظلم آنها به خاطر این ظلم های متعدد آنها که خود را یهودی می گفتن ما حرام کردیم بر سر اینها طیبات چیزهای پاکیزه را اون چیزهای پاکیزه که احلت لهم برای آنها در اصل حلال بودن این چیزهایی که حلال بودن چیه و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر هر اون صاحب ظفر ناخون داره شطور ببینید ناخون داره آیه 146 میشه سوره انعام از این قرآن های که و چهار و علی الذين هادو حرمنا كل کل ذکر بر سر یهودی ها ما حرام کردیم هر صاحب ناخن را ببینی شتر دو ناخن داره مور هم ناخن داره بد و از گاو و از گوسفند حرام کرده بودیم بر سر اینها پی آنها را پی کلیه حرام بود تا اون بی که بر پشت اینها هست حلال یا دوربر روده ها هست یا پی رو اشتخان را که داخل رو روغن جزینا هم ببغیهم این طیبات را ما برانا حرام کرده بودی هرزی زخور را حرام کرده بودی شطور و شطور مرغ و بط و مرغابی و این چیزها را حبس شطور شطور مور بعد اینها همه چیز خور بودن از بکر و از غنم را حرام کرد پی این گوشبنده ها حالا ببینید تو گوشبنده چیزهای هستن که حالا چیزهای مرغوبی نیستن حرام مکروه تحریمی مثلا عموما مردم میخورن خصیتین این حیوانات اینها حرام اونی که زنده را خواهش میکشن او بی قطعا حرام حتی اگر از حیوان تکه گوش را جدا کنه او زنده باشد اون هم حرام اون هم جز میته حساب میشه ولهذا دیگه آئی حسن که به خاطر جریمتن الله تعالی میگه حرمنا ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون ما اینها را مجازات کردیم این طیبات را بر آنها حرام کردیم خب یک توجیه حرمنا علیهم طیبات اینه و توجیه دیگر از طیبات مراد حکومت و ریاست که اینها در میدان فیل حضرت موسی را جواب نامطلوب دادم فرضبن تو ربک فقاتل انها هنا قائدون اون حکومتی که به آن خاص برسه و اون عزت اون طیبات ملوکیت و بادشاهیت و این را بر حرام کرد؟ که که برای آنها حلال بود و به سببی که آنها جلوگیری کرده از راه خدا بسیاری مخلوق را کتمان و تحریف کرده و به سبب این که اینها اخذ ربا کرده سودخاری کرده حالا که اینها در کتاب آسمانی و به زبان انبیا ممنوع شده بودن از سودخاری و به سبب اینکه آنها میخوردن مال مردم را از راه باطل همینه ایام موت و حیات انبیاء را تجلیل میکردن و از این کانال مال مردم را خواندند، روزه می میخواندن و از انواع اقسام رسومات اینها مال مردم را از راه حرام میخوردن رشوت خاری در میان یهودی ها عام بود اونا که حاکم بودن اونها که آخون بوده انواع و اقسام رشم و رسوم بگردن اینها گذاشته بودن این چیز را باید بیاری. اکل هم اموال الناس بالباطل اللہ تعالی میگه و ما آماده کردیم برای کافرها اینها حرم اینها را حرام کرد و ما آماده کردیم برای کافرها اینها عذاب علیم حالا اگر این خصیصه آیه یهود خاران یهود ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اینها مالهای مردم را از راهای نامشروع میخورند رشوت و رشوت ستانی یا انواع و اقسام رسم و رسوم به گردن اینها گذاشته بود از این کانال ها میخوردند این خاطر اللہ تعالی میگه خب همه اینطور نیستن تعدادی از آنها که راسخ در علمن آنها ایمان دارن لیکن آنهای که راسخ و مضبوطن در علم از این یهودی ها و آنهایی که ایمان دارن به کتاب ها و به دستورات الهی همه اینها ایمان دارن به اون کتابی که نازل کرده می شود به جانب شما پیغمبر و به اون کتابی که نازل کرده شده قبل از شما و آنهایی که اقامه نماز میکنه این و المقیمین الصلاة منصوب المده و آنهایی که اقامه نماز میکنه من ستایش رو میکنم و آنهایی که زکات میدهند و آنهایی که ایمان درست به خدا دارند و روز آخرت این انسان ها من بینها اجر عظیم میدهم راسخین فی بالعلم انا ایک ایمان درست ما انتلا داران اینها را من اجر عظیم میدم خبره لیکن راسخون فی العلم هم این ان الراسخون من معنی الذین میکنم متوجه هستی الاسلام بر سر اسم فاعل معنی اللذین لیکن انا ایک راسخن در علم از این اهل کتاب دو مرتبہ من آئی را معنی میکنم انا ایک ایمان داران بکتاب کتابها و واقعا کتاب های آسمانی همه اینها ایمان دارند بما انزل الیک ایمان به کتاب شما داره پیغمبر و بیان کتاب های نازل قبل از شما آنها را که اقامه نماز بکنه من تعریف میکنم آنهایی که زکات میدن آنهایی که ایمان درست الله و یوم الاخر دارن همه این انسان هایی که این صفات را دارن من به آنها اجر عظیم عنایت سنو اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما جواب سوال هست که در اول یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من الشمام مکتوب بر الله اللہ تعالی میگه این انادی هست پیغمبر من به اکثر انبیاء وحی تدریجی مثل شما داده حتی با به خود موسی وحی تدریجی داده همه کلامه های من خدا من ورای حجاب روزی که من حضرت موسی را نبوت دادم روزی که من به حضرت موسی را برای ملاقات خود خواستم تورات بدم خود کرات و مرات من با موسی علیه سلام به صورت من ورای حجاب کلام کردم همه کلام من وحی بوده فقط یک تورات را من مقصود دادم و ذکرات و مرات و وحی تدریجی من به خود موسی هم دادم به همه انبیا آنچه من به شما وحی کنم تدریجی من به همه انبیاء همینطور وحی تدریجی کردم انا اوهنا جواب اون سواله را جواب نده. نگی یسالو که اهل کتاب ان تنزل علیهم سورتا در وسط اللہ تعالی تمام خبائش اینها را ذکر این سآل که کتاب مکتوب از شما میخواهند جز شرارت ها این حاصل پیغمبر الان هم اللہ تعالی داره جواب میده انا اوهینا الیکا به ما وحی میکنیم کتاب را به شما تدریجی طوری که ما وحی کرده بودیم بمنو علیه السلام و به طرف انبیاء بعد از نو من به همه انبیاء همینطور تدریجی وحی برش و وح کرده بودیم تدریجی به طرف ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباد ایشا ایوب یونس هارون سلیمان و خصوصا داده بودیم به داود علیه السلام زبور را به طور ویژه چرا نام زبور را گره که در زبور عدیه بودن عدیه عجیبه داشت اعلان نبوت آخر نبی آخر زمان هم بود اعلان نبوت نبی آخر زمان ہے همین در زبور بطور گیشہ از رسالت رسول الله از صفات رسول الله اللہ تعالی ذکر کرده من به همه این انبیاء وحی تدریجی دارم و ارسلنا و من فرستادم پیامبران زیادی که بیان آنها را کردم بر شما قبل در سوره های مکی و پیامبران زیادی اعظام کردن که اصلا بیانان آنها را بر شما نکرده نام پنج نبی ها در قرآن عظیم الشان چند در حدیث آمده دیگر این همه انبیاء علیه سلام بیان اونها را تشریح نکرده انبیاء بحث آنها آمده در قرآن که در آن دیار آن انبیاء معروف مشهور بودن مردم آنها را میشنن من همه این انبیاء را باید تدریجی دادم ارسال کردم علاوه از این انبیا پیامبرانی که بیان آنها را بر شما کردم در سوره های مکی و پیامبرانی که من اصلا بیان آنها را بر شما نکردم و خصوصا کلم الله موسی تکلیما الله تعالی با موسی کلام کرده کلامی که خدا با موسی کرده وحی تدریجی بوده کم کم خدا کلام کرده ما دل که بیامین که یا موسیٰ قال هی عصایا اتوقع علیها و حسن بی علا غنمی همه وعی آسمانی ہیں تدریجی ہیں بلکہ ما پینے یمین کا انداز فیدا ہی اتوابان نظور بلہ مدبرا موسیٰ فرار کر اللہ تعالی وعی کر یا موسیٰ اکبر ولا تخف خوشا فرار مکنی موسیٰ یہ متوجہ شکر خودها سعودها این همه وحی تدریجی هست. یه مرده موسی کلام میکنه یک مرده الله کلام میکنه موسی فراز میکنه الله متواسیه میکنه فکلم الله موسی تکلیما اینها وحی الهی تدریجی بودن دفتی نبودن خلاص ما فرستادیم انبیاء ارسلنا رسولا برای چی مبشرین و منذرین در حالی که اون انبیاء بشارت میدادند آنهایی که فرائض انبیاء را بیان کرد من انبیاء اعزام کردم برای بشارت دادن که مؤمنین را بشارت جنت بدن و برای آگاه کردن کفر از عذاب دنیا و آخرت آگاهی بدن این دو وظیفه انبیاء مبشرین و و دیگه حکمت ارسال رسول این بوده که پردای قیامت هیچ خبیصی نگه من ندانستم سروران گرامی تبلیغ ارسال رسول مبشرین و منفرین بشارت انذار هم بوده و دیگه حکمتی که خدا تا برای ارسال رسول فرستاده اینه که الله یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول انسان ها پیش خدا بهانه نکنن که ما ندانستیم تا نباشد برای انسانها بر خدا هیچ دلیلی بعد از ارسال رسول یعنی دلیل نادانسته را مطرح نکنند پیش خدا شما هم مدلی دین را صاف بمردید هم بشارت بدید هم انذار کنید لہذا هر کا قبول نکرد شما ملامت شما شاهدان خدایی لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اگر کسی دعوت شما را مسئله توحیدی که شما بیان کردید نپذیرو شما حجت الهی حجت الله این را خود را حجت الله میگن که ما بیان حق خدا را میکنیم شما خدا را بیان میکنی خود را خدا معرفی حجت الله شما فردای قیامت هیچ کابر پرستی و هیچ ندا کننده غیر الله پیش خدا نگه من ندانستم شما هر چقدر تبلیغ توحید بکنید شما شاهدی خدای فردای قیامت همه گور پرستان را خدا ملامت میکنه انہیں لاللہ یکونا للناس على الله حجت بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما الله عزيز بود بلا ارسال رسول عذاب می توانست بدهد حکیم بود که انبیاء ارسال کرد و اتمام حجت کرد اے پیغمبر اگر این چار یهودی لعنتی به نبوت شما شاهدی نمی دهد به رسالت شما شاهدی نمی دهد شهادت خدا بس شما لیکن الله یشهد بما انزل الیکا لیکن اللہ تعالی شهادت می دهد به آن کتابی که نازل می کند به جانب شما مشهود بگید نازل میکند این کتاب را الله تعالی در حالی که علم خدا وابسته است علمی یعنی در حالی که الله عالم به او اگر این چار یهودی لعنتی حرام خور اکالون الاسور خدا میگه نه حرام خورد اگر گواہی نمیده والملائکت یشهدون همه پرشتگان شهادت رسالت را میدن و کفا حالا پرشتہ آمد گواہی نبین فرزن کفا بالله شهیدان شاهدی خدا بسنی اللہ شاهدی میده در حالی که عالم هست در شهادتش شاهد به علم خودش این حاله اللہ حال کونی عالما فرشتگان گواهی میدن و گواهی خدا هم بس فرشتگان گواهی نده هر شب تخویف ان الذين كفروا و عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا آنها کفر کردن ضلاله هم مانع شدن از راه خدا اضلاله اینها گمراه شدن گمراهی بسیار دور از حق آنها که کفر کردند و ظلم کردند سبحان الله این ہے نیست خدا که ببخش آنها را و آنها را رانمایی بکند به راه جنت اینا را خدا میبخشد و نه اینا را به راه جنت مگر راه جهنم را که همیشه میمانند توی جهنم کان ذالک علی الله یسیرا اینکه الله سبحانہ و تعالی همه مجرمین اولین و آخرین را جهنم جہنم رہنمائی کند برای خدا سخت نیست همه اولین و آخرین همه انسان ها را به راه جهنم رهنمایی کردن و بردن به نهارا به جهنم رسانیدن این برای خدا سخت نیست و کان ذالک علی الله یسیرا اکنون ترغیب این پیغمبر عظیم و شان را ای مردم که پیام الهی را به شما ابلاغ می کند قبول کنید به رسالتش را تحقیق کنید ای مردم تجاکم الرسول بالحق من ربکم آمده رسول بسیار عظیم و شانه به حق و صداقت از جانب رب شما حق را آورده پیش شما قرآن دین حق جاکم رسول بالحق با حق آمده با قرآن آمده با حق و حقیقت آمده از جانب رب شما آمده لحظه کامیابی میخواهید فا خب، آمینو ایمان بیاری بین رسول عظیم و شان خبر برای کن خیر لکن این ایمان خیر میشه برای شما یکن خیرا لکم ثمره ایمان امت اجابت ایمان دیاری به رسالت این پیغمبر که حق را و حقیقت را آورده می شود ایمان خیر برای شما اگر کفر کردید انسانها تو فلا ضرر علی الرسول و علی الله جزا فضرری نه بر خدا هست نه بر رسول خدا چرا بخاطر اینکه فین لله ما فی السماوات والارض به خدا قصاص دارم چه در آسمان و زمینم همه ما فی السماوات و فی خدا را قبول دارم رسالت محمد را قبول دارم شنگ را قبول دارم ما رو ما قبول دارم مایی ها قبول دارم همه حشرات همه مخلوقات ما فی سماوات ما فی هم خدای خدا را قبول دارم هم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم را قبول دارم سنگ در کف رسول الله و در کف ابو جهل سنگ بودن سنگ ریزه گفت خود را رسول میدانی گفت بله خب بگو در کف من چه هستم اگر مشرک دی ایمان این اعتقاد را دارد که رسول غیب میدانه هر چیز را میدانه پیغمبر علیه السلام فرمود من بگم که در کف تو چه هست یا آنها که در کف تو هست، آنها بگن که من کی هستم کلمه شهادت را سنگها بزن اعلان کردن اشهد الله اله الا الله که این سنگها به سخن آمدن ابو جهل لعنتی پرتاب در سنگها را گفت وای چقدر جادوگر خطرناک هستی محمد سنگها جادوی تو هنوز بر ها سر میکنه چقدر بس بخت کسی که بد باشد واقعا بخت بد بده دیگه به تعبیر شیخ الاسلام وقتی کسی را روز اول سیاه بابترن دیگه سیاه هرگز اون یک وقت نمیشه اگر شما انسان ها همه و همه به این رسول این آیت درباره بعثت عموم پیغمبر یا یوحنا اگر همه شما هم کفر کنید فلا ترر علی الله و علی رسولی چرا فان لله ما فی السماوات والارض وكان الله علیما حکیما الله تعالی دانا است کفر و ایمان تمامی را میداند که کافر کی مؤمنه حکیم است در عدم عذاب در امحال از عذاب او حکیم یا اہل کتاب بعد از کتاب عام یا یوحنا کتاب عام ہمیں کتاب خاص او اہل کتاب او مولویا او مراجع تغلیق لا تغلو فی دینکم سنتشی و تمرد در دین نکنی زیاد روی در دین نکنی نعوذ بالله انبیاء را از مقام رسالت به مقام الوهیت نرسانی غول در دینینه آنقدر در مد و تعریف انبیاء زیاد روی کنی که انبیاء را از مقام بندگی و از مقام رسالت به مقام خدایی برسانی این غلوب در دینه نبی نبی است الله الله ولی ولی رسول رسول است که الله الله در شان و در صفات خودش یگانه او از خینا غلوب کرده آخر اهل کتاب حضرت اشاره از مقام بندگی به مقام الوهیت رسانده اینا هم دارن اینقدر تعریف بندگان خدا زیاده روی میکنن روز واقعا من نوشته دیدم خیلی ناراحت شدم چرا انسان مخلوق را از مقام بندگی و از مقام کنیزی به مقام الوهیت مرد به جای بگن که حضرت فاطمه و زهرا کنیز الله است یک موجود جبروتی الهی به صورت زنی ظاهر شده و الله ذاتش کبریایی دارد جبروته چطور به صورت زن نه زنی بود حضرت فاطمه و زهرا زنی بود شوهری داشت مثل زنان دیگر مریض میشد مثل زنان دیگر گرسنه نمیشد شد آب می نیاز به شوهر پیدا می کرد و حضرت علی دو جور هست حضرت حسن و حسین و اینا همه فرزندان او هست بنده خدا بود مغرب الهی بود همین الله تعالی میگه یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم او اهل کتاب زیاده روی نکنید تجاوز نکنی در باب دین و نگید بر خدا غیر از حق بیمانا برای خدا نائب درست کردن قالت و عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله آخر که دیدن خوب تسلیم شده بندگی الوهیت بزرگان دیگر کدمی گذاشتن گفتن نهانو ابناء الله و احباب ما هم نائبان خدایی ما هم نائبان خدایی ما هم مرجع تقلیدی شما باید ما از ما اطاعت کنید از ما تخطی کردی جهنمی میشی حالا به سر زیاده روی میکنی چرا ناهان حرف میزنی من که نه ایسا نائب کردم نه اوزیر نائب کردم و نه شما را نائب کردم من چه نیازی دارم که شما را یا ایسا یا کسی دیگر را نائب بکنم سه دسته شدن نصارا یک دسته گفتن حضرت عیسی خود خدا هست الله تعالی به صورت عیسی ظاهر این آیات مقدمه سوره مائده یک دسته ای گفتن نه عیسی پسر خدا هست کارهای الهی را کارهای کچک کوچک خدا را همانطوری که پسر جلوی کارهای پدر میشه دیگه نی کارهای کوچک کوچک خدا رید انجام میده خب از گفتن نه سه قسمته خدا جبرئیل عیسی خالص و خلاص الله تعالی میگه انما المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی فرزند مریم است رسول الله این رسول خدا است نه اله نہ ابن الہات نہ ثالث و سلاس نہ جز الہات نہ الہ ہے نہ ابن الہ ہے نہ جز الہ ہے وکلمته این رسول خدا هست و کلمه الله هست و کلمه کن پیدا شده این کلمه را القا کرده الله به طرف مریم و روح مخلوقی هست از طرف خدا روح من این روحی هست خلق شده از خدا روحی که مخلوق خدا هست لذا آمینو بالله ایمان بیارید به خدا همانطوری که الله بدون ابنش با تمام صفات خدا را ایمان به خدا بیارید برای خدا جز فرزند خود خدا درست نکن فآمنوا بالله و به رسولان خدا و نگوی سالسه سالس و سلاسه هم نگید نبگید الله هست نبگید ابن الله هست و نبگید سالس و انتہو از قائد باطلہ بات بھی آئی یکن خیر لکم رشما خیر بشی انما الله اله واحد الله معبودی ازانہ ہے عیسی را سجده میکردن عیسی را میخواندن برای عیسی و خیرات قربانی هم میداد الله تعالی میگه معبود شما یگانه انما الله اله الواحد او حق عبادت دارد جانی مالی زبانی فقط او را عبادت سبحانه این رد ابنیت پاک خدا از این که برای او کسی ولد بشه الله تعالی از ولد پاکه چه ضرورت دارد الله تعالی ولد انتخاب بکنه لهما ما فی السماوات و ما فی الارض تمام هم که در آسمان و زمین خلقن ملکن عبیدن همه مال خدا الله تعالی غلام خود را مخلوق خود را چطور ابن قرار دیده غلام خود را مخلوق خود را مملوک خود را این چطور میتوانه برای خود ابن قرار بده و خب غلام فرزن میشه مملوک فرزن میشه مخلوق او میتوانه فرزن میشه برای خالق له ما فی و ما فی الارض خلقا ملکا ملکا کفا بالله وکیلا برای کارسازی وکیلی خدا بس نیست الله تعالی کارساز و وکیل همه مخلوقات است وکیل که کارساز را میگن خدا برای دکالی و کارسازی و درست کردن کارها خدا بس کافیه چطور شما بنده خدا را غلام خدا را کلیز خدا را محتاج به خدا را شما لقب بزرگی میدید لن که المسیح ان یکون عبدا لله حضرت مسیح آر و ننگ از غلامی خدا ندارد بلکه به غلامی خدا به بندگی خدا افتخار هم میکنه و نه فرشتگان از بندگی و غلامی خدا استنکاف دارد ایمان مسیحی که بگه عیسی عبدالله است و رسوله به ما همین کلمه تلقی شد که بگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله چرا در کلمه شهادتین باید اول به عبدیت پیغمبر اعتراف کنیم چرا عبدیت پیغمبر قبل از رسالت هم بوده بعد از رسالت و خب بعد از اینکه به معراج هم برده شده است پیغمبر عبد از مقام عبدیت به مقام الوهیت نرسیده و شهادتانی که به ما تلقین داده شده است که در تشهد میخوانیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله هرگز هرگز آر و ننگ ندارد مسیح از عبدیت خدا این یکون عبد لله و نه مقرب از الله که من جمله فرشتگان مقرب کیه جبرئیل اصلا اینا که ثالث و سلاسل گفتن یک خدا یک عیسی یک الله الله و سلاسل است چگونی سه الله مثل که ثانی سنینی دومی دو دومی دو, رسول الله یعنی یک ابو بکر دیگه پیغمبر ثالث و ثلاثه می گفتن می گفتن الله تعالی به سه اصل بزرگ تقسیم شده الله سومی این سه هست یعنی سومی الله هست وحدت هم هست اللہ تعالی گفت بندگان من که مثل عیسی مسیح ابن مریم یا فرشتگان مقرب اینها به غلام من غلام چطور می شود جز و همسر من برابر من فرزند با پدر دوی نمی زند بله دوی می زند بابا بعض پرزندان هم اصلا دارن که پدرشون چرا زود منی میره همه چیز برای ما بکنه در زندگی پدر دوی میزنن نمیزنن خاشین میخوان سرا میخوان زن میخوان و خود را شریک پدر میدانن اگر پدر میراث ملکی را به کسی دیگر بده هر یکی یک شمشیری میکشه و حرکت میکنه پدر ما پیش شده دیوانه نمیدی ما ملک خود میگذارن کجا میگذارن دوی میزنن الله تعالی فرمود مسیح از بندگی خدای آر و ننگ ندارد فرشتگان مقرب که من جمله جبرائیل هست و هر کسی که آر کند و ننگ کند از عبادت خدا و از بندگی خدا و استکبار کند خدا و را آنها را حشر می کند به طرف خودش جمعیان و می دهد فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده کاملا به آنها پرداخت میکند خدا اجر آنها را و اضافه میده در فضل خودش علاوه اجر الله تعالی از فضل خودش دیدار و غیره میده و آنهایی که آر دارند و ننگ دارند و استقبار دارند از عبادت خدا از بندگی خدا آنها را خدا عذاب علیم میدهند و آنها نمییابند برای خودشون غیر از خدا هیچ کارسادی را و هیچ مددگاری را همه به عبادت خدا افتخار دارند عیسی ابن مریم به عبادت خدا افتخار دارند، فرشتگان مقرب به عبادت خدا افتخار دارند همه به غلامی خدا افتخار دارند ترغیب و بشارت یا یوحنا او مردم بعد از خطاب خاص وقت خطاب عام را تکرار کرد اول هم خطاب عام بود یا یوحنا تعبیر عوض می کند ای مردم آمده پیش شما برهان من رب کن یک دلیل بسیار واضح و روشن و آن رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما نازل کردیم به جانب شما نور مبین بعضی هم میگن این که تکفیره انزلنا علیکم نورا مبینا همین برهان قرآنه قرآن که حقائق را بیان میکند مردم رسول الله کی یک برهان الهی است اینها هنوز شما بگی سالت و ثلاثه یا بگی ان الله هو المسیح ابن مریم یا اتخذ الله ولدا این جنایت شما را خدا قبول نمی کند مردم قد جاکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا پس آنها ایمان به الله بیارن طبق تشریح این برهان و طبق این نور مبین ایمان به الله بیارن تمسک به خدا بکنن پس آنها را خدا در رحمت خاص خود که جنت از داخل می و در فضلهای بیشه که دیدار هست آنها داخل میکند کی رحمت من هو قابل علاوه بر جنت فضل هم هست و انبیدار رب العالمین خدا آنها را رهبری میکند به طرف خودش به صراط مستقیم یعنی جنت اما یعنی آنها را ثابت قدم نگاه میدارد تا که به جنت برس. خدا آنها را رهنمایی میکند به جانب خودش به صراط مستقیم جنت در آخر احکام رعیت عرض کردیم میراث خواهر و برادران را که موضوع اول سوره بود الله تعالی در آخر چیزی که مانده بود راجب خواهر و برادران عینی و علی اگر خواهر و برادر عینی دارد متوفا علی دارد علی ها میراث نمیدن عینی ها اگر عینی ندارد علی ها میراث میبرند بعد از میراث برادر و خواهران خیفی اونها زبل فروز بودن و اینها عقبه هستن و خب کلاله کسی را میگن که اولاد ندارد پدر و مادر هم ندارد پدر ندارد این کلاله سال میکنه از شما پیغمبر راجع به میراث کلاله یا سبتونک شما در جواب بگید که خدا به شما پتوا میده راجع به کلاله سال هم از کلاله بود حالا کلاله بی کسی میگن که اولاد ندارد اصول فرو ندارد او خب اصول ندارد یعنی پدر زنده نیست اگر تنها مادر زنده باشه باز هم کلاله نیست. اگر شخصی حلق ماتا مرد حلق به معنی چیه ماتا لیس له ولد برای اون فرزند نیست نه مذکر نه مؤنث نه پدر نه مادر این کلاله هست وله اختون این یک خواهری دارد این از این خواهر برای خواهر عینیه یا خواهر ایلی. تو این خواهر نصف ما ترکه برادر یک برادر یک خواهری دشکنی یک برادر یک خواهری خواهر بھی میره نه برادر بھی میره خواهر نصف مال این برادر خود رو میره دیگه هیچ کسی نداشته برادر نه فرزند داره نه پدر و مادر داره خلاله خواهر نصف مال برو نصف دیگر مال امو غیرها میشه لیکن اگر خواهر بمیره و یک برادر داشته باشه این برادر تمام مال خواهر را میده ولا برای اون برادر یک خواهر یک پس ولا حال شما کرد و اگر خواهر بمیره و برادر بمانه و هو یعنی خدا این وارث میشه به شرطی که این خواهر هیچ فرزند نداشته باشه خواهر کلاله یعنی یک خواهر فرزند فرزند نداره پدر و مادر این برادر کاملا میراث خواهر خود را میبره اگر اون خواهر ولدی نداره والدینی هم نداره چرا اگر خواهر ولد دارد تو ولد اشرش خب اگر برادر یکی مرد برادر مرد او فقط دو خواهر یا بیشتر داره دو خواهر یا بیشتر داره تو برای این دو خواهن یا بیشتر دو سوم مال این برادر که مرده برادری بوده دو تا خواهر یا سه تا خواهر داشته این برادر مرد برادر کلاله یعنی اولادم هم نداره پدر و مادرش هم زنده نیست تو این خواهرها دو برابر مال بوده میکنه فلهما ثلثان مما ترک خب باقی مانده مال عصبه اموه اموزاده این اینهای دو تعلق خب الان به می میمیره کلالا خواهر و برادر داره هم خواهر در این صورت تک بوده نی هم خواهر داره هم برادر داره پدر و مادر هم نداره خودش اولاد هم نداره این برادر بمیره خواهر و برادر هم میراث او را لیکن چور تقسیم میشه که به برادر دو برابر دو برابر خواهر بوده. حالا کسی مرد یک برادری داره دو تا خواهر داره مال تقسیم میکنه نصف را میدن به یک برادر و نصف دیگر را به اون دو تا خواهر جو قانون لذکر مثل حضر الانسیه اون صورت تقنی و اگر باشن وارث این کلالا خواهر و برادر رجال و نشاب آسان پس قانونی اینه که مثل حضر الانسیه برای مذکر دو برادر دو مادر هست مثل دو سهم دو مادر مثل سهم دو مادر حضر مانا سهم اسنین اسنین انسین دو دو خواه دو مادر پس برای زکر مثل سهم دو مادر خدا بیان میکند برای شما آیات و احکامات را انت دلو بمعنی معنی لی اللہ تذلو قبل از ان لام و بعد از ان لام مقدر اللہ تعالی احکام برای شما بیان میکند لی اللہ تدلو تا شما گمراه نشی بیراه نشی اللہ بکل شیء علیم است حکمت اللہ تقاضا کرد که میراث میراث قرآن را تحسین بکند که تا کله دیگر را خورد و خمید نکند دعوا نکنید و خود را نکشید چقدر مهربان تمام میراث هر چقدر انسان توی کره خاکی هستن میراث همه را خدا تقسیم کرد و هر کس که علم میراث را داشته باشد نصف علم را دارد اگر علم میراث را یاد بگیرید و یاد بدهید که من بنده خدا از میان شما میرم چرا انسان دو دو بخش دارد یک بخشی قبل از مرد هم خدا تمام مسائل را حل کرده یک بخشی بعد از من الله تعالی هم قبل از من و هم بعد از من مسائل را برای شما بیان کرده یبین الله لکم آیات احکام را برای شما خدا بیان کرده تا شما گمراه نشید به خاطر میراث یک دیگر را خورد و خمیر نکنید و برای جهنم نرید تقسیم شده به تقسیم خدا راضی بشید هر که به تقسیم خدا راضی نیست پس بشینه تا خدا او را چکاره بودی که تقسیم خدا را قبول نکرد خدا الله به هر شی علیمه در صورت خواهر و برادر اینی، ایلی را هیچی نمیده اگر اینی نیست علی نیم، این دانا دانا هر چی کرده شما حق چرا نداره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين